Шүдрэгос, шүдрэгос, шүдрэгос, шүдрэгос. Аржитгнээр стач. Кэштэй. Кэш. Кэш. Кэштэй. Монгол зөвлөлийн хамтны тулгай гард түмэндээ мөргөн сурталчлаа. Эйдэ самбацгаа та бүхэн яг одоо бити сонс подкастын анхны дугаарыг хүлээвэн сонсох гэж байна. Тэгээд яг одоо хөтлөгч Бадрал Ангараг бата та бүхэнд одоо UB Comedy Club-ийн студиэс энэ хүү подкастын эхний дугаарыг хүргэж байна. За тэгээд манай подкаст болохоор ер нь бол бити сонс гэдэг нэртэй байгаа. Тэгээд нэр маань өөрөө их сануулга юм шүү. Тэгээд та бүхэн өөртөө сонссон бол энэ бол та бүхний хариуцлага. Аа тэгж байна. Э, одоо сонсохгүй юм бол сонсцсон бол одоо хохин. Аа яг яг одоо ярьж байгаа залуу бол манай ангараг байгаа. Аа тэгээд нөгөө гişүүн маань болохоор UB Comedy Club-ийн захирал үүсгэн байгуулагч Бата байгаа. За тэгээд сони юу цаанда залуусаа. За анх анхны юугаа э, подкаст дугаараа хийж байгаа та баяртай байна. Тэгээд бид гурав яг э, а энэ одоо юугаа хийх гэж бас сүүлийн 2-7 хоног баг тий ажиллаа студиудээ зассан бэлтгэл ажил хийсэн байгаа. Ангараг маань бол бас яг э, студийн заслын ажил дээр бол маш толгойлон том өөрөг гүйцэтгсэн. Бадрал болохоор та бүхэн сонсож байгаачлан гоё юм FM хоолойтой 102.5-аар бас рок нэвтрүүлэг хөтэлдэг те. Аа. Энэ ч юм бити нүдээр хараарай гэж яах. Зүгээр сонсоорой гэж. Тийм болохоор яг хоо манай ангаргыг бол бүр битээ хараарай. <laughs> Sorry. Гэтэ би бас яг бадрлаг бодвол айгүй гоё өндөр дэ царайлаг тийм гоё залуу байгаа. Тий та надад тэгээд утахгүй харах баха гэж бичлэг засагдаж магадгүй гэж. За. Зөвтэй бодод авсан гэж. Манай хүн тэгээд намайг ингээд царай муутай намхан гэдгээр хүн хийж гинэ. Гөө гөө яг үнийг хэлэхдээ чинь манай бадарч тийм амар царай муутай биш аахгүй юу гэж. Ээж хаа. Йоо shit зүгээр ихний подкаст зүгээр битүү дийсэр эхэлж байгаа юм байна. Муухай шаачлаа. Уучлаарай өдрлээ. Тэгээ өөрсдийнхөө бас юу юу хийдгийг ер нь танилцуулаад анх удаага сонсож байгаа хүмүүс бас их байгаа бах. Тэгэхээр бадралаас эхлэе яг одоо юу хийж байгаа вэ? За би бол одоогор бол яг хоббигоор л амьдарч байна да одоо. Билгийн чиг хандлах бас те. За тийм билгийн чиг. За одоо бол яг комеди хийж байгаа. Тэгээд одоо 2 сарын өмнө одоо UB Comedy Club-д жинхлэгдсэн байгаа. Одоо 2 мэдгүй UB Comedy Club гэж Вау, гоё сонсогдож байна. Ямар клуб байд юм бол? Тим клуб байд. Аа тэгээд хажуугаар нөгөө хөгжмийн нэвтрүүлгээ хийж байгаа FM дээр. Тэгээд тэрнээс өөрөөр бол ер нь одоо free жоохон сул амьдарч байна. Удахгүй нэг ажил ажилд орооч гэж одоохондоо бодоагүй л 2 3 сарын дараа гарч юм аа. Ажилд орно. Мэргэжил ямар мэргэжилтэй? За мэргэжил болохоор би Монгол Улсын их сургуульд сэтгэл судлалын чиглэлээр одоо төгссөн байдгийн. Аа тэгтээ мэргэжлэр юу нь бол баг ажиллаж байгаагүй. Аа тэгээд ажиллахад ер нь тий сэтгэл судлаач гэдэг чинь амар сүртэй нэр гоостэй тий. Тэгээд сэтгэлийг судалдаг. Тэгэл яг бакалаврын зэрэг аваад сэтгэл судлаач гэдэг нэртэй болдог. Аа тэгэнтэй бас яг тэр нэрийг ашиглахаас айгуу болгоомжилтдаг л доо. Залуучууд бол одоо яг өөрсдөө бүрчнөө юм хүний сэтгэл байдлаа өөрийнхөө судлах асуудалтай хүмүүс маш их сэтгэл судлаач гэж одоо явж байгаа. Тэр байдал бол надад айгүй тийм эмзэглэмээр санагддаг. Тийм учраас нэг сэтгэл судлаач гэж зарлуулахыг хүсдэг байгаа. За манай Тэгээ ер нь яг юу гэх хэвтэй юм бэ чамайг. Шахны за тоглосон. За тоглосон шүү. За окей. Just call me Бадрал. Тэ. Бадрал бол одоо нэг жил те өнгөрсөн 2 сараас хойш comedy хийж байгаа. Жил 3 сарын хугацаанд бол яг тайзан дээр анх одоо open mic-д гарснаас хойш яваад тэгэхээр жил 1 сар одоо open mic манай comedy night-ууд дээр бас гарч байгаад одоо бол яг гэрэт орон бүтээлч болсон байгаа те. Яг одоо цалин хөлс авдаг гэсэн үг те. За ангараг ангараг өөригөө нэг сайхан. За ер нь би бас э, зүгээр нэг юм э, яхан замтай хүн байна доо ер нь. Shit. Тэгээ жоохон айлгүй хүн байгаа уучлаарай сонсогчдоо. Харин тийм байна. Тэгтээ англи хэлгүй байгаа гэж. Тэг манай хоёр англи хэлтэй одоо англи одоо байнга ярих бах. Тэр дунд нь л одоо намайг өөрсөлтөө сонсгох юм бол би яг их эмзэглэх бах. Гэтэ ойлгохгүй болохоор айг бахаа гэж бодож яаг гэж. Яг ангаргайгаа бодоод бас бид нэр англиар ярихгүй гэж бадралт хоёр бас тохиролцсон байгаа. Тэг яг би бол э, ер нь бол 5 э, сар авж гинөө комедиор. Тэгээ одоо клуби одоо энэ UB comedy клубийн студиэс тэ одоо энэ э, юунд нь оролцоод подкастэнд ингээд оролцоод ингээд одоо хөгжих боломж байна. Ингээд тэгээд одоо энд ирсэн байна. Одоо сэтгэл байг өндөр байна. Тэгээ манай ангарагийн хувьд болохоор ерөөсөө нөө э, comedy comedy гэдэг stand up comedy гэдэг зүйлийг маш тийм одоо хичээнгүйлэн судалдаг байгаа тийм. Тийм бүр юм шинжлэх ухааны тий одоо яг анализэнд бол бас задлж судалдаг. Одоо Монголын comedy яг Монголын comedy Монголын comedy-нууд яа одоо нэг жокуудыг бичлэгийг үзэж хагаад жокийг нь өөрөө бичээд шивж бичээд тэгэнгүүтээ тэн дээрээ анализ хийдэг. Яаж анализ хийдэг гэхээр одоо хаана нь хүмүүсийн инээд ихсэж ийн багасж ийн гэдэг графикаар гаргаад А тэгээ хүмүүс яг ямар үгэн дээр инээж ийн гэдгийг нь одоо улаан өнгийн маркер тэмдэглэдэг ч юм уу тий. Одоо бид нэр өөрсдөө ч судлаагүй тий тэгэж одоо анхааралтай бас анхаар тий анхаарч үзээгүй юмнуудыг бас ингээ бичээд нэг нэг өдөр бүр ингээд А4 цаасан дээр ингээд бидний яг бичлэгний үгнүүдийг ингээд сэрүүлээд бичсэн. Яг энэ тий энэ хэсэг дээр ингээд яг ингээд улбар шараар ингээд тэмдэглэсэн те энэ хэсэг дээр одоо яг ингээд ойлголтыг өгч чаад улаанаар тэмдэглэсэн энэ яг одоо энийлгэж байгаа хэсэг юм байна гэд тий тэгээд ер нь бол бид нар өөрсдөө ч бараг мэдхгүй ингээд зүгээр яриад зөнгөөрөө ингээд ярьж исэн юм бол яг бас бүтцэн ингээд яг ингээд цаасан дээр ингээд битсэн юм харах бас өөр үт юм лээ. Тийм тэгээд ер нь их тийм юу залуу хичээнгүй Тийм. Тэгээ сая бас 7 жил те юу хаана ажиллаа? За барилгын салбарт ажилласан л да. Ер нь тэгэл энэ тавилга, тэгээ интерьерийн салбарт бол одоо ажилласан. Тэгээ ер нь бол зөндөө юм сурсан. Тэгээ одоо яг нэг хэсэг хугацаанд завсарлаж байгаа. Нэг жил өөрийгөө хөгжүүлээ. Тэ. Дараа шинэ алхмаа хий жоохон хөгжий гой гой залуучтай хөгжий тий мөнгө хийж мөнгө хийж заханалаа одоо жоохон өөрийгөө хөгжүүлээ гоо одоо тий мөнгө хийсэн үнний хэлгээд бол хийсэн мөнгө алга тий тийм учраас юм шийдвэр гаргасан ч гэдэм юм аа тий сонирхлоо дагаад ямар ч энд ирчлээ. Тэгээ та нараа сонсож гин хаа. Одоохондоо нэг жоохон бие бариад энэ яг үнийг хэлэхэд бол анхны дугаар ч гэдэг юм. Гараараа бүр хоёр өвдгөө бүр бариад тань л та. Зүгээр зүгээр. Бие бие барьж байгаа гэж. Жоохон бие барьж удахгүй тэ гоё болох хаа. Зүгээр зүгээр. Ер нь гайг болчихно. Бие барьж байгаа гэж хэлээд байх шаардлага байхгүй л дугаасаа мэдэгдэж байна. <laughs> Сонсогдож байна. Манай манай Батагийн хувьд өөрийгөө танилцуулбал. За ер нь бол айгүй гоё бүрэлдэхүүн гэж хараад байна. Яг энэ подкастны Бадрал бол сэтгэл судлал те Тэгээд ангараг болоод тавилга тавилга интерьерийн тим одоо чиглэлийн хүн байна. Би болохоор юу бизнесийн удирдлага одоо маркетингийн чиглэлээр бол одоо бас одоо цаасан дээр байгаа бол маркетинг гэлгээл битцсэн байгаа л да гэж. Тэгээд яг өндөө тэр бол бас том одоо ер нь бол бас яг хүнийг судалдаг юм шиг байлээ. Ер нь хүний тэр зан авир те хэрэглэж яаж тий хэрэглэгч ер нь яг юунд яаж шийдвэр гаргаад байна те ер нь бүтээгдэхүүн бараа үйлчлэгийг ер нь яаж хүмүүст аа одоо танилцуулах хэрэгтэй ингээл тэгэл яг маркетинг бол айгүй гоё юу тэгээ би өөрөө бас янз бүрийн юунууд хийжсэн одоо хипхоп <clears throat> байсан одоо манай найзууд лоочсон гинжин лилтоги фла гэдэг тийм тука гэж залуучууд бас байна аа тэгээд бас нэг хэсэг бас телевиз үндэсний телевизэд ажиллаж байсан Нэг жил ажилласан туслах найруулагчаар. Тэгээд юу дараа нь евро дараа нь DJ хийдэг байсан найзуудаараа бас сонирхолтой. Тийм үү? Тийм. Клабд. Оо тийм үү? Тийм, центрод нэг хэсэг DJ хийсэн. Тэгээд аа одоо 120-ын нөгөө хуучнаар бол юу вэ? Ямар клаб вэ хууч? Мэддэг. Клаб нь мэддэггүй шүү дээ. Мэддэггүй тийм. Bricks биш ээ. Bricks биш байсан юм аа. Ямар клаб вэ? Brilliant гэх клуб байсан. Санаж байна уу? 120-ын тий. Гүрэнд оров. 120-ын үйлчлэгийн төв. А тий тий тий. Brilliant гэх клуб. Тийм Brilliant ч центр болоо тий. Тэр тэр үед бас нэг хэсэг бас нөгөө <coughs> хаус хөгжим хаус хөгжим хөгжим тийм юм сонирхдаг. Хөгжимд их сонирхолтой. Аа. Тийм. Тэгээд бас дээрэс нь комедиг сонирхдаг байсан. Тэгээд комедигийнхаа одоо юг тэр сонирхлыг аа дагаад бас өөрөө энэ тоглоомонд бас утгалтай те гар дүрий бас оролцъё гар бие оролцъё гэж бодсон. Өөрөө бас нэг комеди үзхийг хүсдэг байсан л да. Яг Монгол зүгээр яг юм гоё залуучууд бас ингээ хийгээсэ гэж. Би зүгээр үзэх юмсан гэж их хүсдэг байсан л да. Тэгээд аа тэгээ за за ер нь тэгэл өөрөө хийж хийсэн ч явахтай гэл. Би өөрөө ингээ нэг зохион байгуулалал ингээл хийгээ байж захт ер нь залуучууд гараад ирэх байлгүй гэл боддож ихэлсэн. Тэгээ одоо ингээ 5 жилийн дараа бол ингээ гоё клуб байна те. Аа зөндөө олон комеди сонирхдаг залуучууд бий болцсон байна. Тэгээ бид нар бас ингээд аа айгу гоё л э, явж байна л да. Ер нь бол яг мөрөөдлийнхаа амьдралаар явж байна. Одоо дандаа юм гоё бүтээл хийдэг. Тэ. Тэгээд чиний тэр яг анх үүсгэн байгуулах гэж бодсон чинь надад айгу тийм өрмөц яг сэтгхүү чамд бүрдсэн байсан байгаа байхгүй яг ингээд хин нэгэн шууд яг ингээд эхлүүлээгээд эхлүүлдэг юм бол биш шүү дээ. Тэгэд за яг эхлүүлдэг хүмүүс байлаа гэж бодоход яг тайзан дээр фейлд нь гэдэг чинь яг нэг хүмүүсийг инээлэх гээд инээлгэж чадахгүй тэр хөвшиг болдог мэдрэмж болгоос аим шигтэй шүү дээ. Тэр олон мэдрэмжүүдийг дагаад аа чамд өөр юм гэсэн клуб байхгүй, өөр комедиант байхгүй байхад тэгж явж исэн чинь бол айгүй сонирхолтой байхгүй яг юу чамаг тэгж мотивацлуу мөнгө аа <laughs> тавлсан юм. Э, сүүлийн үед би ч одоо нэг амар л өөрчн болчиход байгаа шүү дээ. Аа шүү дээ. Гэтэ тийм шээ. Ер нь бол аа мөнгө олдгоо ер нь бол мөнгө гэж ерөөсө боддог бай. Би зүгээр л хүмүүсийг л урдаа байгаа нэг хүмүүсийг инээлгэх юмсан. Тэ гоё одоо комедиануудыг үзэх юмсан. Америкт бас comedy club шоунуудыг очиж үзэн. Зүгээр яг нэг тийм фэн хүн яг одоо нэг тийм одоо зүрх сэтгэлээрээ бүр яг ингээд фанат хүн байдаг шүү дээ. Одоо жаз хөгжим сонсдог байл яг тэр Нью-Йоркийн клубд нь очиж сонсохыг хүсдэг те а югдөг чинь одоо NBA сонирхдаг хүн бол яг одоо NBA-г үзхийг хүсдэг, энэчнээ сакс тоглолдог те гадаа ингээл тоглолдог. Ингээл ер нь бүх яг тийм л юу яг зүрх сэтгэлээрээ л татагдсан. Тэгээд а зүгээр надад амар гой санагддаг байсан. Яг үнэхээр яг фейлдж байгаа ч гэсэн Тэ ингээ хүмүүсийг нийлэхгүй ингээ бүр бант штэ тэ. Заримдаа бол бүр тайзан дээр бас ингээ янз бүрийн сохтоо мохтоо хүмүүс гарч ирэл. Чи нөө прямын шилхийн юм рүү шийдсэн. Би шийдвэр. Хүмүүс одоо ингэ хүмүүс ярьж штэ хинрүү энэ шийдсэн юм. Хануул бол Аз шийдчихсэн юу ч гэсэн. Тэний тэгээд барьж аваа шууд өргөжлөл уучихгүй гэсэн гэнэ. Үгүй тэр хоосон л Аз шийдсэн л гэж. Юмтай шийдэх хэмжээний хүн бас байгаагүй юм шиг байна тийм. Гэтэ Лаз бол бас арай гайгүй байх. Гайгүй. Шил бас аюултай байх шүү. Шил гангаруу шийдсэн ч гэлөө мэдгүй. Яг тэр би л санахгүй байна. Тэгээд тэмцэрэд болсон юм тийм. <laughs> Аа тэр тийм шах байх шах. Гэтэ би л бас хаяа боддог л да ингээд за ингээд гэрэл гэлбцсэн чинь зүгээр шил ороод ирвэл бас тий талп явтаа ч юм уу. Э, Оногдоол ч гэдэм үү тий. Бас эвгүй л дээ. Тэгээ ажлын нөхцөл бол бас яг ер нь ер нь бол байгаагүй. Миний нэг тийм хальт одоо хошигн жокл хэлсэн юм бид. Намайг анх тайсан дээр гарахад тайз байгаагүй гэдэг. Тэгээ уул нь өөригөө тайсан дээр байгаа л гэж бодоодсэн чи яг зүгээр шалан дээр байсан юм байлаа. <laughs> Тэгээд Тэр нь бол эрсдэлтэй нөхцөл юм байна шүү дээ, тэ. Нүрлөө гэрэл тусцсан харах орчин хязгаарлагдсан байгаа. А бүх үзэж байгаа үзэгчд зевсэгтэй, тэ. Лааз, шил, аяг. <laughs> Зүгээр ихтэй. Тэрнээс илүү шүү дээ. Зүгээр ингээ үзэгчд тунд ингээ чимэг байж хат нэг хүн Ингээд юм хэлбэр хамгийн тэр бол зүрхрүү тэр бол зүгээр яг ингээд шүн ундаж чаддгүй юм билээ. Би би бол эхний жил бол ер нь шүн нэлээ олон бас шүн бол бас нойргоо гэх юм уу те бас хонж исэн одоо бол байгаа. Гэхдээ а энийгээ нөгөө яг нөгөө UB comedy-ийнхаа тэр баримтат кино минон тэр ер нь ингээл хаасайг үл ярддаг л та. Гэхдээ яг comedy-г бол би яг томорно гэдэг бол ер нь анханасаа мэдчихсэн. Том зүйл угаасаа эн чинь нөгөө туршигдсан энэ баруун те одоо Америкт бол үнэхээр айхт амар байгаа. Тэгээд аа тэгээд яг бас нэг юм бүр ингээд 5 жил ингээ хинч үзэхгүй явцсан бол бас фейл штэ тий. Яг бас яг жилийн хугацаанд бол ингээд э, манад бол дээгий идрээ хануу тий. Ингээд залуучууд бол орж ирээд бас ингээд хөөхөн 3 дөрүүлээ эдэр болцсон. Би ганцаархнаа цаг ярддаг байсан бол болсон тий. Би бас цаг ярддаг гэсэн ингээд бодохоор бүр тэр хүмүүсээс бас одоо хөлцөл өчмөр санагдсан санагдаж. Захаа өчмөр санагдав. Тэр үед одоо чи яг ямар материалыг цаг ярддаг байсан юм? Би зүгээр юу ч хамаагүй л ярддаг. Тэгэл импровизац байсан юм уу? зүгээр л амьдралаа яриа шаачдаг гэсэн. <laughs> Тийм. Одоо ингээд харахад бол зүгээр ингээд анц атарч байгаа юм тэр цагийн материал нь л байл та. Бүтэн цаг яриад тэгээд тодорхой юм шиг хөөс. Авах юм бол баг нэг за 2 минутын л юм. Уучлаарай юм тий. Тэгээ яг хамгийн гол нь харахгүй штэ гэх нь харахгүй штэ. Тийм бүр цаг ингэхэрч. Яг энэ яг юу хийгээд байгаа юм бэ тэр гэх тиймэрхүү юм юм ингээд бүр сонсогддог гэсэн хүмүүс <laughs> энэ зүгээс. Тэгээ тэр бол бас гоё л доо. Тэгээд гол нөгөө би юунд итгэдэг вэ гэхээр ертөнцийн Есүс гэж. <laughs> Таасаа би зөв яг гол нөгөө юм хизүү байх тусмаа дараа нь ингээд ард нь гарахаар амар амттай байдаг. Амархан юм бол амархан ингээд бүтээл бүтээл ингээд явцсан юм шиг нэг юм одоо сэтгэл сэтгэлд ч гэсэн нэг үлддэггүй шүү дээ тийм шүү дээ тийм нийчегийн философи явж шүү дээ амар хэцүү ажил ингээд чамаг арчгүй бол тэр зүйл чамаг хүчтэй болгож яадаг гэсэн тийм Тэгэхээр бол хүчтэй болсон гэж бодож байна. Тал тал бүрээр бол хөгжсөн. Комеди бол намайг бүр хөгжөхөд хөгж одоо юу гэдэг гэсэн үг шахахгүй тий. <laughs> Тэр ууса хөгжөхөөс өөр аргагүй болгот юм билээ. За тэгэл одоо миний энэ комедиг яриг зогсоо. Тэгтээ яг хөгжсөн байгаа чи яг. Одоо энэ шинэ залуу. Би бол дотроо бол яг 5 жилийн өмнөхөөс бол би хамаагүй шал өөр болсон. Окей, окей, мэн зарч. Одоо ингээд шинэ залуу жок чинь инээдгүй байлаа. <laughs> Шинэ залуучууд байна л да. Тэгээ би надаас ахуулаад яг бэлэн гом хийж байгаа санаж л тэг сонсохоор бол пиано шин шитүүлсэн бүтэн цаг ярьсан шалан дээр байсан энэ тэнгууд яг бүх юм нь яг бэлэн байна. Хүмүүс тогны мөнгөний төлж гин тий микрофон тоног төхөөрөмж хамгийн сүүлийн үеийн микрофон ч гэдэг юм уу. Тэгээ бүх юм бэлэн байна. Тэгээ одоо гом хийхэд одоо идэхэд бол усаа боцлгаад тэгээд амтлагчаа ингээд онголгоод тэг жоохон байжгаад идээд гоё байдаг шиг одоо тэг комеди бол яг одоо ийм л байна залуучуудыг хөгжөхөд одоо энэс цааш нэг 5 жилийн дараа ямар байхыг бол яг одоо цаг хугацаагаар эдэлж чаддаг хүмүүс харамсах. Би бол яг гоё тохиролцоо цаг үе гэж бодож байна. Тийм тийм болохоор одоо тэгээд энэ нөтрөл бас нэг талаасаа бид нар бас залуучуудаа уриалж байгаа тийм гоё авьяастай залуучуудыг оруулж ирээ тийм. Тэгээд ороод ирэнгүүт нь бид нар яг жоохон хийж магадгүй уучлаарай гэж аахгүй тийм. Тэгээ тэр чин үгүй одоо тэгээ юунд нь очлох хөөхтэй тэгээ тэгэл гоё нөгөө тэр чин <coughs> хамгийн гол нь хүний одоо хийж гин гэдэг чинь тэр чинь инээдтэй байх хэвээр та нэгдүгээрт бол инээдтэй байх хэвээр тэгээ үнэн байх хэвээр нөгөө хүн бас жоохон хохирох хэрэгтэй шахах. Гэтэ ерэн зүгээр яг тайзан дээр хийлгэж иж эсвэл хэклэрдүүлж иж одоо төрөний үзэгч хэд шиг голоос нь таслуулж иж тим юмнаас бас айгүй чадвар сууд юм билэ. Тийм бас нэг юм зүхтагаа тавилаа болно шүү дээ. Тэгэхгүй бол тэгээ нөгөө дандаа одоо Тэгээ дандаа нэг юм гоё нөхцөлд ярьдаг тийм юм бэлэн юмд байгаад их юм бол нэг нэг хитрхи ингээ бүх юм бэлэн орчинд өссөн хүмүүс аюу сул дорой бие хаатай ч юм уу болцсон байдаг да. Эсвэл бэлэнчлэх сэтгэхүйтэй ч юм уу яг тэрэн шиг зовжих тусмаа илүү чадваржаад байгаа байхгүй. Одоо сүүлд манай залуучууд фитнес дэх явж байна. Биеийн их гоё ингээд эрүүл чирэг болж байна л да. Сэтгэхгүй хувьд одоо энэ үг гэдэг юмний яг хүч чадлыг бас тодорхой хэмжээ мэдрээд тодорхой хэмжээ эзэмшчих юм бол бас сэтгэхүйн хувьд энэ өөрөө бас амар том фитнес гэж би бодож байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр одоо ойноо бол бид нар бол тодорхой үгийн хүч бол хүнийг нэг алдаг гэдэг шүү дээ. Эсвэл ааврын эсвэл зарим хүмүүсийг зүгээр имжилж чинь л гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бол одоо залуучууд оюуны фитнесийг бол энд бол хийхэд бол үн төлбөргүй шүү дээ гэж хэлмээр байна. Тийм. Таарт ингэж санагддаг яг тайзнаас буунгууд ингээд яг тарих бүр ингээд амар илүү ажиллаад байгаа юм шиг. Тийм шүү дээ. Бүр шууд бууж ирэнгуудаа яг шарандаа буцаж гарвал яг аалах юм шиг. Тэнгууд тэр э, моментд гой гой юмуд нэмж орж ирээд тэгээд ингээл бас нэг юм э, гой гал асдаг шүү дээ миний хувьд л. Надад л яг тайзан дээр одоо машинаар ярих юм бол жирийн үед бол ингээд хаац ол нэг за нэг 1500 эргэлттэй ч юм уу те минутанд ингээд яг жирийн те хаацтай явж байгаад тайсан дээр гарахад бол яг тархин дээр хаацаа ингээд яг жинхэнэ гიშгэж байгаа юм шиг толгож байгаа юм шиг те бүх хүчин чадлаа ажилуулж одоо ингээд бүх юмыг одоо амар олон давхар юм явж байгаа. Гаднаас нь харахад бол ингээд зүгээр хүн ингээд ярьж л байгаа тий. Тий, ер нь айгүй амархан харагддаг тий. Үлсэж байгаа юм. Яг дотор бол за эхлээд эхний левел бол хүн тайзнаар сандрахгүй бах тэр нөө сандралны сандралны левелэд авч байгаа юм тий. За дараа нь э, үг хэлээ нэг ойлгомжтой ярих тий. За ойлгомжтой яриа сурчлаа. Дараа нь тэрийгээ бүр ингээд одоо бүр илүү илэрхийлэмжээ одоо илүү олгох тий. Янз бүрийн нүүр царай, дуу хоолойны өнгө аясаа өөрчлөх юм уу <clears throat> хөдөлгөөнөрөө тий амар олон юм те дээрэс нь заалаа хянаж байгаа заал юу нэг намайг яаж мэдэрч гин гэдгээ явж байна араас нь юу ярих уу гэдгээ хянаж байна те ингээ бүр ингээд амар олон юм зэрэг ажиллаж байгаа те яг тайснаас буунгууд ингээ бүр яг заримдаа бүр ингээд амар ингээ алан штэ те амар алаад ингээ буунгууд ингээ бүр ингээ зүрх ингээ савлаад байгаа юм шиг бүр ингээд яг нэг юм вау яг тийм бүр би би би физиологийн бүр юу өөрчлөлттэй юм шиг stand up хийж байгаа хүнийг бас нэг тархины скан хийвэл бас гоё юм гарч ирэх баха. Тийм байна. Ерэн зүгээр адаглал бодоход адреналин бол маш ихээр ялгарч явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр чинь олон хүмүүсийн өмнө гарч байгаа. Одоо ингээд би ажиллаж байгаа зарим хүмүүс ингээд тайзан дээр анх удаа гарч ирж байгаа. Тэг өнгөтэй ингээд яг э, контрол алдчих байгаа байхгүй. Аа. Юу хэлж байгаа өөрөө ч мэдгээ авчихсан. Тэгэл гинт нэг юм э, хэзээ э, тайзан дээр хилгүүхс авирыг гаргаж контролоо алдаа. Тэр бол нэг тухайн хүний сэтгэхгүй өвд ингээд тэр докторгүй байдлаа ингээд хянах чадваргүй бас тэрийг хөгжүүлээгүй байгааг нь шинж байгаа байхгүй нэг талаасаа. Тийм хүмүүс бол дахиж ирдгүү Тэгээ чааштай явж байгаад бас нэг өөр нэг хүн асуудалтай тулгараа тэр авираараа өөрөө өөртөө бас жоохон сөрөг тийм юмд үүсгдэг байх гэж би цаанц авч чинь ер нь бол. Тийм залуучууд бол нэрээ бас амир юу л та. Тэнт бол залуучууд тэрийг шоолоогүй шүү дээ. Зүгээр өөрөө өөрийгөө л яг ингээл хүнд байдалд ингээд тийм залуучууд яваад байгаа залуучууд энд бас тэгээ тий. Байд юм билээ бас би тэрийг харсан. Би өөрөө ч бас ах гарч ирээд микрофон амраг орчихсон чи шүдээ зөгцсөн юм <laughs> чи. Тэгээд амар сонирн байдлаараа юм хүн инээлгэх Тэг яг нүүр контрол бас тэр үед контрол алдчихж байгаа юм чинь. Тэг Жоко яг ярьсан чинь энийг хэсэгт энийг хинч инээхгүйсэн чинь. Би бол машин дотор найзуудтай яг ярьсан чинь бүр алсаахгүй. Оо чиис та жинхэн лааж ин зүгээр ингээ баг те. Яг тийм байсан чи яг тэрний яг э, эсэргээрээ байхд бол хүн яг контролоос алддсан юм билээ. Олон хүн хараал байж ангууд. Гэтэ яг над чиний ярьсан ч юм бас айгүй үнэлтэй нөгөө нэг. Миний амбиас анзаарчсан яг залуучууд айгүй тийм дажгүй ааш авиртай ч юм уу хүнтэй айгүй хүндэтгэлтэй харьцдаг залуучууд open mic-ийн тайзан дээр гарчаад яг нэг олон хүмүүс харж байхад сул дорой ч юм уу те эвгүй харагдахгүй тулд ингээ хүмүүсийн юунд амар тийм дайсхан цаар үйлдэл үзүүлдэг хөхгүй. Амар муха дайсан ч. Тэр нь яг үнэндээ нэг тийм тэр залуу яг яг чиний төрөний хэлдэг шиг одоо сэтгэл хөдлөлөө барьж чадахгүй байгаа нь үнэн. А тэгтээ сурна. А тэгэд өөрөөс нь гарсан одоо яг өөрийнх нь яг төрлөх арайшин гэхээс илүү зүгээр яг айсандаа ч юм уу те одоо яг эвгүй байдалд орохгүй гэсэндээ яг тийм гаргаад байгаа бас харагддаг л да. Чи тэрийг бас олж харсан байх. Бас нэг хамгаалтын механизм те нэг хүл харагдах тэ нэг хатуу ширүүн чи айхаараа тэгэл нөгөө янз бүрийн нөгөө юу сонин амтны инстинкт тэрэ тэ амтд чин одоо айхаараа нэг юм том биетэй болж харагддаг шүү дээ муур бол одоо үсээсүр зилгөөд ч юм уу хүмүүс ер нь ингээд их э, их нь юм байдгүй ер нь яг ингээд юм үдцсэн юм шиг гэх юм уу юу гэх юм бүр яг ингээд нэг э, одоо юу гэдэг байнгын ингээд одоо юу гэдэг жоохон баярах гач юм уу ингээд тайзан дээр эсвэл ингээд хит өөрийгөө ингээд нэг арай бай нэг уул чи нэмэг давн чинэмийг уулан чинээ болгоод өөрийг ингээд дүүлж чадна ингээд тайсан тэр ингээд доороос үзэж авчих харагддаг шүү дээ. За. Араас биш бах чи яг өөрийгөө ингээд илүү ингээд нэг хит их ингэж яриад идэг. Дэврэгж. Цаад юм нэг юм. Амар ингээд хит ингээд бусдаас дээгүүрүүд өвөйлгөөд э, тиймэрхүү бас ажилладаг идэг. Ерхэтэй залуучууд. Тэгээд янз бүр л байдаг миний ажигласнаар зарим залуучууд л амар баярх уу. Зарим зүгээр баярх гэж гарч ирдэг. Зарим залуучууд болохоор ер нь өөрийгөө ингэж хийж бас ингээ хүмүүсийг нээлгдэг. Тэг эсвэл зарим зүйл яг бодит юм а ярддаг янз бүр л байдаг та. Тэг өөрийгөө хийх тал дээр бас жоохон залууч одоо би бол бас тийж бодчихлаа л да бас. Энэ бол бас их хийвэл их муухай юм шиг санагд. Их хийвэл муухай. Тэр нэг улаан шугамыг бас аюу нарийн мэдрэх хэрэгтэй юм шиг. Бас хүмүүс өөрийгөө хийвэл ямар муухай харагддгийг бол бас өдөр үзлээ. Хийх баярхуу бас муухай байд юм байна. Энэ бол бас аюу нийгэмд бол яг үнэхээр хүн дэше алахыг бол амар мэдрэмж хэрэгтэй гэдгийг баталгаалтай нэг клубийн тайцвал Тий, тэгэд яг уу эхэндээ бол тэгэл янз бүрээр үзэл те болохгүй байна. Аа за за. Гэтэ гол нь тэгэл дахин дахин ингээл тэрийг өөрчлөл алдгаа засаал яваад байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхгүй нэг ингээл оролдоол өө за за боллоо гэл те. Ганцхан сунааж үзэнгүүтээ за за би чадахгүй мэн гэдэг. Ганцхан сунаас наа яг те булчин ямар ч нэмэр орохгүй байна. Гурал за комедиос өөр юм ярих аа. Яг гоо комеди яг гоо энэ ч гэсэн нөгөө бүх бүхэл юмн дээр нөгөө юм ихлүүлэх те талаас нь бас зүгээр э, надад бол нийцтэй юм шиг санагдаж байхгүй зарчмууд нь. Тийм шүү дээ. Тийм одоо ямар ч юм хүн жишээ нь хийж үзэхээс нааш. Тийм одоо бие үнэлж байгаа бол жишээ нь тийм бас э, анхны бие үнэлтэн дээр бас тийм туршлахгүй тийм бас одоо юу гэдгийг аа яваад орсон дөрүн залуу байждаг ч юм уу те. Нэг юм юм бас хамгийн гол нь бууж өгөхгүй байх. <laughs> За тэгвэл. Гэтэ яг бас яг э, юм эхэлж байгаа гэдэг энэ яг төв дээр яг нэмж ярихад бол энэ подкаст ч гэсэн Монголд бол бас яг зөвөр миний харж байгаагаар бол а одоо нэлээд хэдэн гой гой подкастууд одоо гараад ирлээ шүү дээ. Unlock гэд байж гин, тэ Сэхэтэн гэд байж гин. А өөр чин ямар ямар гэдэг лээ. Nomis Talk юу лээ? Манай ээж бас нэг э, юунд орсон Mommy Corner гэдэг нэртэй бас. Ээжүүдийн подкаст гэд бас байна, тэ. А манайх бол яг битгий сонс гэдэг. Ер нь бол сонсогчгүй подкаст болох гэдэг байна. Зорилго нь бол хинч битгий сонсоосоо гэж хүсэж байгаа. Zero views. Э. Тий, тэгээд гол нь зөвөр бид гурав яриад тэгээд энийгээ хизээ цацахгүй гэж аах тий. Өөр нэрнүүд байсан тий бас яг энэ нэрийг онцон сонгосон байгаа. Тэгээд нөгөө нэрнүүдийн талаараа ярих уу. Бадалж ямар нэг санал болголоо э, завчигч билүү юу лээ завчигч завшгаач завшгаач завшгаа Нэг тавуу шидэ залуугийн талаар авчгаач подкаст гаач. Тэр болохоор яг нэг бүгд найрамдах Монгол ард ус гэж байсан те яг тухайн үеийн нөгөө тэр урай лоозонгууд тэр зураг ухуулгууд тэднийг харахаар айгу тийм кул артистик харагддаг л та яг одоогийн нийгэмд оруулж ирэхээр айгу тийм фаны ч юм шиг те Тэгэхээр олон нэр э, тиймэрхүү байдлаар л яг э, гавшгаач бас гоо сонирхолтой нэр байсан. Гавшгаач. Сонгож болох нэр лээ. Хөдөлмөрийн гавшгаач. Би бол нэг нэр санал болгосон. Гэтэ үнэхээр тэр явахгүй нэр байсан гэж. Ямар нэр? Яг ямар нэр лээ? Санахгүй хагуу подкаст юу лөө. Бэлэгчгүй. Хамгаалтгүй өдрөө. Сэтгэл зүйтэй подкаст юм. А сэтгэл зүйтэй подкаст гэсэн тий. Тэр бас гоё нэр байсан. Аа тэг битгий сонс гэдэг дээр яг яг нөгөө тий гол нөгөө бид нар чинь яг гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө манай подкаст юу юм ямар нэгэн хүнд ингээд фильтргүй гэж. Тийм одоо фильтр нэх амар байхгүй. Тэгтээ яг хүмүүс бас нөгөө одоо нэг комеди төрч гэсэн юм хандлага харагдаад идэл та ингээд та нар ингээд нэг энэ улс төрийг нэг сайхан шүүмжлээч тэр гэл те. Та нар энэ одоо нийгэм те нийгэм рүүгээ тэр гэх шаага те. Бид нар чинь нийгэм рүүгээ юм тэгэл хийгээл байна штэ. Тэгээ нэг юм яг ингээд зүгээр комедигаас ингээд яг мессеж нь юу юм те. Яг мессеж тэр гэх шаага. Тэгээ яг юу авах гээд байгаа юм яг нөгөө нэг төгөөг хэлдэгсэн ямар атсан авах гээд байгаа юм гэдэг шиг а манай подкаст ч гэсэн бол ер нь бол нэг тийм аваад авах юм байхгүй зүгээр л та нар зүгээр сонсоод зүгээр таалагжвэл болоо ер нь бол гэтээ баг битгий сонс гэж <laughs> хэлээд байгаа а тэгээ сонсчихвэл битгий гоншихно <laughs> сонсон шүү тийм тэгээд цаашдаа зөвхөн комеди гэлтгүү яг бид нар комеди хийдэг залуучууд учраас энэ сэдвүүрөө бол нэлээд ер нь орж явах бах тий. Юу нэг өнгөдөл орно шүү дээ. Яалцгод орохоос яах вэ тэгэл. Бас зовлон байна, жаргал байна. Аа тэрнээс өөр ч юм байна гэдэг шиг. Энэс бас нөгөө сурах юм их байгаа юм шиг санагдیں۔ Зүгээр. Тийм шүү дээ. Аа одоо за нэг 50 жилийн дараа ихтэй чинь түүх шүү дээ. Тэ анх ингээд нэг юм хідэн залуу байсан юм байна тэр гэл тэ. Бид нар ингэж явж байсан. Тэгээд энэ болгоныг бас баримтжуулж ах. Тэгээд яг яг энэ ч яг хүн үнэхээр яг бас тэ IQ нь одоо яг тийм хоёр оронтой гурван оронтой бол тий бас авах юм бол байгаа хаа. Вау. Гэтэ битээ сонсоорой гэж. Тий эхлээд зөвөр комеди яриад байгаа ч юм уу айгу бол олон талын юм л да ганц комеди гэлтгүү. Манад бол одоо Мори гэдэг эмэгтэй зөвхөн комеди болох гэж биш зүгээр нэ тайзан дээр ярих айцаа арилах гэж комеди хийдэг ч юм уу те. Тэгээ ер нь комеди стендап комеди хийж чадвал ер нь айгу хөгждөг юм билий. Бүр зүгээр ингээд найзтайгаа ярьж байхад хүртэл айгу тийм найзуудтай бонус өгч байгаа юм шиг те ингээд яар харилцан яриамаар хүртэл байнгын фан ч юм уу те өмнө нь л яг хөвгчлөлтэй найзуудаа инээлэгдэл байсан л би бол хөвдөө А тэгтээ одоо нэг тийм илүү мэрэгжлийн төвшөнд байгаа байхгүй нэг панчтай те хүмүүсийг дийлсэн ч гэсэн Нөгөө нэг сүлийн үгээ толгой дээр ботсонготой эхлүүлээ шаагаад. Тийм тийм тийм. Панча панча бодоод сетап хийгээд байгаа юм. Хүмүүсийн яриан дунд ингээд нэг юм завсрууд ингээд нэг тийшээ панчилж болохоор юунууд харагдаад байд те. Яг нэг өгүүлбэрийн хувьд. Тэгтээ сүлүүдийн нэг зай завсрал хайж явна да. Нарийн торгон авчиж шаагаад орчихсон гээл те. Тэгтээ бас яг хүмүүсийг битүү хийгээд байхаар бас жоохон харилцаа хэцүү болт юм шиг үлээ. Бас зарим ингээд юм гой боломжийг орхиж явуулж сурмаар юм шиг үлээ бас. Баян хийгээд байхаар те юм юм болгон дээр би дээр нэг эмхтэтэй эмхтэт гэж охинтой хамт нэг уул руу гардаг байхгүй зөв хайкинг хайкинг секс хийх гэж юу үгүй зүгээр гүүг би чинь томтой хүн шүү дээ чинь боогүй шүү дээ би тэр сексийн талаар жаахан тэгсэн чи яг алхчихсан чи уул уул имод нь чамтайгаа уул имодонд яг нэг юм бичигээс хого бити хаяа тэгсэн чи би зүгээр яг ямар ч өөрөө ингэдэг хил үгээ барих уугүй юу бодсон шүү тэр өхний хийгээш Хөөе хого бити хаяг нэ чи бити үлдээрэй. Ее. Yes. Йоо чи бүр нэрээ. Хамт явж байгаа. Тэгээ яасан. Тэр гэхдээ яг секстэй гүл юм шүү дээ. Тэг яг тийм секси шугамар биш байсан. Хоглоо яалтай нь шүү. Секси шугамар биш юм бол яах гэж хамт ууланд гарт. Би ойлгохгүй байна гэж. Ганцаараа гарч ирснээс те. Хүнтэй хань болол явж ирсэн. Э, чиний хувьд бол хог байсан юм үсттэй. Аа. Хаяад явцсан юм те. Гүүг юу гэж те би юу гэж байгаад авсан. Хог бохирдсон. Аа аваа явсан шүү дээ. <laughs> Яа хөрх амны бүр энэ ч хийжээд гэнэсэн те. Доошоо бууж байгаа хогийн саунд байсан гэж. Бодол нэр нь хин л бах та гэж. Жамбалд орж гэж. Зя зя зя зя. Сайхан байдаг юм аа. Ангаргийн үед ямар байна да? Юу секс явдөө. Аль нь гэж бодож байгаа юм шиг. Тэгэл ер нь л э, тогтвортой л байгаа шүү дээ доктортой зэр байгаа бай тээ. Доктортой зэр л энэ дөө. Ямар ч тийм манай эдийн засгийн өсөлтч л яаж энэ дөө. Яг өөртөө ихтгэлгүй юу. Тэгэхдээ яг хаа өөрөө өөрийгөө зохицуулж чадлаа юм л да. Аа хэмээ шин. Эр хүн ч өөрөө өөрийгөө зохицуулдаг л да. Тэгээ нөгөө нэг э, сүүлүүд ингээл яг ингээл яашк авах гал тэгэл бас өчнөө үнтэй юм авж байгаа юм чинь ингээл тэгэл э, шахаа. Тэгээ өөрийгөө тэгэл нэг яас нэг гадаа яачаалаа. Тэгээ оронгоод гадаа юу? <laughs> Зөв илтэй гадаа зөв яачаал тэгэл ингот шууд шийдэр өөрчлөгдчихлээ. Аа одоо атлаа шүү. За ойлголоо тий. Сая бол. Тэр нэр Яшка гэснээс дээр би ингээ хоёр насаа талбай дээр алхаж ирсэн байхгүй юу? Үгүй та нарын Яшка нарын амьдралыг ер нь юу гэж очиж байна хэвээ бас л. Чамаас л асуумаар байна. Ер нь бодоод үгүй. Би бас яг үнэхээр би амьдралаа нэг ч аач үзээгүй маа уушлаарай. Би өөртөө харсан юм харсан. Яг ямар байдаг ангарга яшка байх гэж. Зарим нь жоохон бөхтгөр байд юм билээ гэж. Зарим нь жоохон цих гэж. Зарим нь зургатаар л гартай байлээ. Цэгцлмээр байна. Аа яаж юу гэсэн ч юу мэдэхгүй. Цэгцэлж идэг шээс тээ. Ангарга цэгцлээ. Цэгцэндээ орцгоо та нар. Дээр яг талбай дээр би хоёр нэг. Дотроо өгөхгүй шүү дээ. Алхчихсан байхгүй. Тэгсэн чинь нэг юм нэг бөбөнөр өгдөн шүү дээ. Нэг ерсөөх гэдэг нэг яриа өддөг дөө. Тэр нь ингээл нэг ингээл тойруулаад юм яриад байхгүй тэр нь за хаа өөх мөнгө бол байхгүй шүү хэлцээ байхгүй би. Тэгсэн чинь үгүй чи чааш юм бэ? Тохироо яриа байна уу гэдэг их гэдэгч гшаад юм. Тэр нь юу гэсэн юм гэдгсэн чинь. Эхтэй яшгаа. Тэгсэн чинь нөө огтуд нь авах уу гшаад юм. Тэр би бол би авахгүй л дээ зүрэг нүг яах нүг гэд яриаг ингээд сонсч үзэх гээд тэг лавлж асуудаг байхгүй юу? Тэгээ тэр нь одоо ингэж юу гэсэн яг ямар үдэ хаана үдэ ингэдэг гэсэн аахгүй тэгсэн чинь ингэж 100 мянга гэдэг жоохоо. Тэгэхээр би мэдэн дээр мэдэн дээрээ сонсч уншиж байсан сонсч байсан аахгүй нөө нэг Охтууд цагийн 40 мянгаар бие үнэлж байгаа баригдсан мэрэгцэн гэдэг хэр нь юу вэ? Шал үнэтэй байсан шүү дээ. Тэгэхээр би яг тэрнтэй харьцуулснаа наа чи амар үнэтэй юм биш байх амхаа гэдгсэн чинь юу яриад эднэр чинь дандаа 16 17 та охтууд байгаашнаа тий. Йоо. Тэгээ би яг тэр үед тэрийг яг цагдаад тий цагдаад барьж өгөөгүй тий явцсандаа бүр яг дараа нь ингээд нэг хүмүүс нэг юм дараа нь тэгж хэлэх байсан ингэж хэлэх байсан ингээд боддог штэ тий. Тэр шиг би бүр яг ингээд ингэж ингэж цагдаа нартай буралдаж барьж өгөх байж мэж бүр ингээ баах юм бодоош байгаа зүгээр барьж өгөөд амар харамссан тэгэхэд яг яах ёстой юм шүү те үгүй яхаа тэднийг бол тэгэл яаж л байгаа хэл та хамгийн гол нь шүү те нөгөө хүмүүсийн за одоо энэ юу биеийн үнэлгч тэрээс хитэрлээ те нэг цэгцлий мэгцлий гэдэг яг энэ сэтгүүч нь эргүүлээд энэ яг насан туршигүй хүмүүс те хүүхдүүд тийм бие үнэлж байгаа энэ 70 70 хэлбэр лөө ийм нөгөө зохион байгуулалттай гэмт хэргийн хэлбэр лөө амар түлхэж байгаа хөөхгүй тийм шүү дээ тэр хүмүүсийг зөв хүчээр хийдэж байгаа ч гэж магадгүй шүү дээ тийм шүү дээ тэр нөгөө бэлгийн дарамт юм уу мүлчлэг те хүний 888-ны золиос болсон. Ар гэрийн мэддэг ч юм уу. Тэгэхээр яг нөгөө энэ чинь хуульчлах хэрэгтэй байхгүй юу? Саяны ангаргийн хилдэг шиг те нийгмийн даатгал төлмөр шүү те тэр хүмүүс. Эрүүл мэндийн даатгал хамрагдаад тий шинжилгээ мэнжилгээгээ өгөө төлөө дэмжлэг төлөө тий мээр штэ болсон манай эмгтээчүүд их шахахгүй тий үгүй одоо баг яг уу одоо муухай ч гэсэн тий үнэлэгдчихэл байгаа л та тодорхой хэмжээнд тэгш тэгэд <coughs> тэгтээ хамгийн гол нь юмыг нөгөө нэг яг тэр ингээд угаасаа эн чинь үн төрлөختөн баг үүссэн цагаас хамгийн ихний мэрэгжил гэж ярьдаг үлээ те хамгийн анхны мэрэгжил тийм үү яри зөв яг тэр нэг юм явгын хар яриа л байдаг л та тэрийг одоо хамгийн ихний бартер те одоо юу гэдэг Гэхдээ энийг бол ерөөсөө би бол хуульчлах хэрэгтэй гэж боддог. Хуульчлаад яг одоо юу гэдгийг те аль нэг одоо нэг гудамжийн ч юм уу те бас одоо сөүлийн гудамжийн ч юм уу. <laughs> Яг зөв байгаад байгаа ямиг одоо тий. Тэгтээ одоо ингээд энэ бол ингээд явах тусам яг саяных шиг юм манай хүмүүс бас айгүй тийм буруугаар ойлгох гэдэг л одоо ингээд бид гурыг ярихаар нэг тийм ингээд цангацсан гурван ба гэж юм уу яг өөрөөсөө тийм хэрэгцээд байна гэж бодоод цангацсан хоёр л байж байгаа шүү дээ. <laughs> Нэг нь хийн гэж яах. Цангацсан хоёрын нь гэж яах. Аа юу гэсэн зүгээр л чи мэдчихэв гэдэг. Цангаагүй нь хийн гэж. Яг зүгээр энэ ярьж байгаа зүйл маань өөрөө зүгээр угасаал ингээл юм хууль бусаар явагдаад хүүхдүүдийг одоо тий одоо хүүхдүүдийг биеийн нөлөөлж байгаа тийм явдал байгаад байгаа учраас а ил тод одоо хянах шалгах боломжтой тийм байлга бол зүгээр юм уу л гэсэн яриаг ярьж байгаа байхгүй. Угаасаа хэрэглэгчнэр байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд тэр чинь нөгөө гол нь яг энэ байхгүй. Хүн ингээд годомжинд ингээд хойл бусаар тий талах зарж ивэл та нар ах уу? Хажууд нь дэлгүүр нээлттэй багт. Ер нь бас сэжиглэн шүү дээ. Наашрахын тоо гоё талах байгаа. Гоё. Өнөө өглөөхөн гарсан тий. 100 мянга <laughs> гэдэг чинь хандлага нь бас э, ажилласан би. Юуны хандлага? Цагдаа нарын. Тэгэл яг зүгээр нэгэд өөртөө мафийн босс шиг шиг санагдаж байгаа байхгүй. Хөдөлгөөс л дөө. Гэхдээ ер нь яг юм. Андраа андарч ясна ер нь тэгээд тэдний чинь туудаг цагдаа нар гэж бас байгаа шүү дээ. Аа. Харьцдаг те, ажилдаг те. Оргодог барьдаг ч гэдэм үү юу гэдэг. Аа. Хариуцсан бариуцсан гээл. Тэгээд бүгдийг мийжидэг. Тий, өө нөгөө тэр нөгөө хин биш те гээл те. Аа Бараг одоо чи одоо тэр хэл болтой байл. Тэгээ одоо ахалтай яаж чаддгүй л бах. Үнэхээр тэр амьдрал нь үнэхээр яг тийм те. Бол одоо яах юм бэ тэр хүний ч одоо шоронд хориод ах юм уу? Тэгээ нөгөө цагдаагийнхын хувьд болохоор ингээд яач чадахгүй байгаа гэдэг. Тэгээ нөгөө нэг бие үнэлэгчийн хувьд болохоор бүр давхар нэмж дарамт болоод идэг ч гэдэг юм. Тэгээ нэг юм хогийн харилцаатай болчдөг те. Нэг юм шантаажны те очиж нэг шантаажлж мөнгө авдаг ч юм уу. Бараг нэг тийм болцсон гэдэг бахал гэж би надад зүгээр магадгүй юм гэж байна. Магадгүй юм те. Би бол тийм гэж хэлж байгаа юм биш. Телевизийнх нь болохоор нэг э, хүмүүс чинь хүний мод дуртай болохоор тиймэрхүү нэвтрүүлэг хийхийг сонирхолтой, карьер өсгөх сонирхолтой ч болсон ч ааш. Тэгээ 3 4 дахин илүү дарамтууд ингээ ороод ирчихсэн тий. Тэр нь одоо засгийн газар нь бол угаасаа хүлэмжшүүрэх хүл хэл юм. Гэхдээ ер нь ямарваа нэгэн юм нэг эргэлттэй байгаа юмыг зах зээлийг ингэж хууль бус болгох нь зарим хүмүүсийн хувьд амар ашигтай бизнес болдог гинэ. Одоо жишээлбэл одоо өвс ч юм уу тий. Эсвэл одоо биеийн үнэлтийг ингэж хууль бус болгосноороо тэр нь хууль бус учраас илүү нөө өндөр үнийг нь хянах одоо өрсөлдөөн байхгүй. Тэгэхээр яг тэр тэрийг бол одоо ингэж ч байгаа юм. Яг жирийн ашиг болдог гэж байгаа юм. Тийм. Хууль ясны те хууль дээдэлдэг хүмүүс тэр бизнесийг хийж чадгаа болчихж байгаа юм. Тэнгүүд хууль зөрчихөөс одоо санаа зовхгүй те хууль зөрчих одоо ирээ цэргүү. Ирээ цэргүү ер нь бол одоо гемт хэрэгтнүүд те тэр бизнес тэр зах зээлийг одоо удирдах эхэлж байгаа байхгүй тий. Тэгээ эрэлт нийлүүлэлтийг хянаж эхэлж байна. Тэгэхэр ч яг нөгөө гинт хэргийн картел бүлэглэлтэй хар тамхи бол бас яг л тийм л болцсон шүү дээ тий. Монголд бол бид нар бол энийг дэмжиж байгаа юм биш л тий. Одоо хэрэглэх гэж байгаа юм бол ерөөсөө тийм тэгж ойлгож болохгүй. А гэхдээ яалтчгүй л одоо ингээл а одоо бүр сүлдээ Америк бол тий. Ялангуяа энэ канабисыг бол яг одоо яаж штэ хүлэмжшөөрөөд Энийг бол яг ингээ бүр албан ёсны бүр бизнесүүд те албан ёсны оо нэр хүндтэй Wall Street-ийн хөрөнгө оруулагч нар хүртэл энэ компаниудыг худалдаж авах те хөрөнгө оруулах юм болж байгаа л да. Тэгэл оо юу гэдгийг тэгээд нөө хааж боох тусам тэр чи одоо жишээ нь Америк та юуны юу ямар байгаад Бямт кино үзлээ э, Америкт нөгөө нэг иргэдрүүгээ ингээд нөгөө нэг засгийн газар нь буу шагаагаад тэгээд нэг юм байшин цөмөлдөг том том юм хоёхтууд орж ирээд нэг юм хотын бүх байшингийг нураагаад Нэг тосгон юм шүү, нэг жижигхэн. Босон л та тэр харсан үзсэн үү? Тэр чинь яг босон явдлах нөгөө юу? Юу гэдэг лээ? Оо shit. Тэр чинь нэг юм юу үсгэсэн дотроо хүүхдүүд мөхтүүд байдаг те. Одоо бүр айгүй өдөч мангар олон байшиг тэр чигт нь бүгдийн цүм цүм аваад нураагаал бүр ингээд яг ингээд э, дайрцсан. Тэрнээс нь болоод э, бүр уус үндэстнэрээ ингээд э, босоод бүр ингээд бүр хаана хаана хар тамхины. Цагаан арснууд байсан. Хар цагаан тэгэл холимог шүү дээ. Аа би тэгвэл өөр юм бодоод байгаа юм нөгөө миний бодож байсан болохоор ийм нэг юм култүүд штэ юу үсгдэг одоо ийм ККК юу үгүй одоо нэг юм шашин шиг тэгээ өөрийгөө нэг дахин шүтүүлээд байдаг тийм хүмүүс байдаг штэ тэгээ одоо мөний шашин гэдэг шиг нэг тийм нэг юм шашин култүүд үсгэхэд тэгэнгүүтээ өөрийгөө ингээд шүтүүлээ заяа нэг багийн одоо нэг аим харизматай те айгүй ингээ хүмүүсийг ингээд дагуулдаг нэг баг тэнгүүтээ ингээд амар олон дагагч нартай болгоо дагагч нарынхаа эхнэрийг нь шаадаг болоод оо shit тэгээд тэднийг ин жирэмслүүлээд ингээ амар олон хөвгттэй болсон заяа. Тэг бүр ингээ нэг овг аймаг шиг юм үүсгээд ёо Америктэй заяа. Тэгээд ингээ тэнгуүтэй ингээ зевсэглэлцэн. Тэгээ засгийн газраас эдгээр нөгөө ингээ хойл буссаар зевсэг мөвсэг эзэмссэн эдэргээд тэгээд бүр ингээ яг танк макнууд ирээ тэр нэг юм том байшинг нь бүсэлж аваад хит хоног бүр байлтаа заяа. Тэр чинь амар олон дагагч нар нь бас ингээ засгийн газрынхан цэргүүдтэй байлтаад байгаа хөөх. Тэгээ сүүл рүүгээ бүр ингээ яг ингээ буудалцаа дийлэхгүй болон шууд танк оруулж ирээд танк нэгэд юм гал шүршдэг юм флейм троуроор дотор нэг хүүхдүүд мөхтүүд ахын бүгднийг нь шатаага тэгээ алсан шүү дээ. Америкт бол тийм болж байсан. Ямар нэртэй вүлээд юус нэг юм өмнөд модчуудын нэг хитэн чөлөөтэй. Ер нь жоохон тийм хөдөө газар маяг. Тэр өмнөдөр нэг асуудал байд юм шүү. <laughs> Жоохон хөдөө маягийн газар. Миний үцээрээ өөр өс юм байна. Та бүхний тийм юм. Өөс 70 донд чи юу байсан юм шүү. Америкт чинь мангар том дайгарсан шүү дотроо. Хар тавхны эсрэг дайр гэдэг. Ер нь тийм нөгөө нэгс нь ерөнхийлөгч чинь яг Вьетнамын дайны үед чинь яг одоо нүб мөмд одоо манай Монголын нэгдсэн байгаа конвенц штэ. Аа сэтгцэд нөлөөт бодис юу юу лээ. Тэднийг хянах тийм конвенц гэдэг байдаг хөөхгүй. Тэрийг одоо манайх мөрдөөд тэрний дагуу одоо хууль одоо энэ тэр одоо хяналт хяналтанд ойлгодог. Аа тэр чинь яг нэгсний үед гаргасан хөө. 60-аад Вьетнамын дайны үед. Мэдээж ирүүл хориолох хэрэгтэй. Нэршлийн хөдөл маш нарийн тодорхой хэрэгтэй байхгүй Тийм. Ер нь бол би тэгж л бодож байна. Харт тамхи гэдэг л нэршил бол маа. Яг юу гэдгээ бид нар өөрсдөө бас хуулийн хувьд тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй юу? Энд чинь дотор нь 4000 төгрөгийн бодсон шүү дээ. Тийм үү? Наркотик ч юм уу. What? Тэгэл одоо ингээл им болгоно одоо дэм за дэмдрал орхи зав ингээд им болгон ингээд хэмжээгээр хэлвэл хүний биед тодорхой хэмжээ өөр өөр байдлаар нөлөөлнө. Тэрэн дээр нэмээд одоо ингээл янз янз юмуд байна. Үнэхээр аюултай аюултай одоо материалууд байгаа шүү дээ. Тэ? Тэдэр бол одоо ингээд хорих хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ эдрийг бүгдийн нарийн нэршлэр нь ялгаж ангил салгаад боловсрал олох хэрэгтэй юм шиг. Ер нь зүгээр яг тий боловсрал байхгүй бол тэгэл хүн мэдхгүй тэгэл яг тэрнээс болоод одоо янз бүрийн хөөхтөө тий тиймэнд уруу татагдчих тий. Тэгэхээр яг маш одоо бэлгийн боловсрал гэдэг шиг л яг тэрэг бол үнэхээр яг бүр яг тийм аян явуулах хэрэгтэй юм шиг санагдав. Яг Монголд бол ялангуяа бүр яг Тэгэл яг үнэхээр яг тэрэнд хамааралтай болчихвол аюултай шүү дээ. Хүн амьдралаа алдчих шүү дээ. Тэгэд одоо энэ яг э, хүн ингээд нөө нэг хит их томддаг 10 төрлийн ингээд дэлхийн ингээд хамгийн топ 10 төрлийн бодисын жагсаалтанд бол бүр дээгүүр нь арх орж байгаа хэрэг. Тамхи орж байгаа хэрэг. <laughs> Гарч чаддгүй, гүн хамааралтай ордог. Тэр дотор хэд хэдэн төрлийн бодисч байгаа юм л та. Нор мафин, жафин ч гэдэг юм уу. Тэдэр мэдэр үнэхээр тэгэл яг 10 төрлийн бодис дотор их талын талын бид нар хэрэгэлдэг байгаа байхгүй юу? Бүр дунд нь чипс явж байгаа байхгүй юу? What? Oh, тэр хүнийг донтуулдаг тэгээд ингээд бас бүр ингээд одоо Америкт бол таргалалт чи одоо нэг шарсан төмс гэдэг шүү дээ чипс. Тэр бол бас тэр топ 10 дотор орчиж байгаа байхгүй юу бүр. Тэгэл бодоход бас ингээд яг бас бодвчтай л байгаа юм бол. Гэтэ ер нь тэгээд яг гол нь зөкстэй хэрэглэн юм шүү. Одоо чинь архиг архиг сая нэг 3 өдөр нэг гамшигын сургалт болоод зарахгүй байхад монголчууд яаж юм те. Тий. Би гэхдээ яг тойрч байгаа сони юмнаас ярих уу. Анх би нөгөө комент хийж эхэлж байхдаа ингэж хэлсэн байхгүй хүмүүст нөлөөлөөд аа мухар сүсгийг ингээд одоо хийгээд одоо хүмүүсийг мухар сүсгээс нь тодорхой хэмжээнд салгаад аа эргэлтэлтийг бас тодорхой хэмжээнд багасгаж чадах юм бол насан турш та. Тэгэх юм бол би одоо ингээд Монгол улсын өмнө өөрийгөө амар тийм гавьяатай хүн гэж тооцоод нас орохтой амар тийм бахархалтай хоолн болно гэсэн тийм бодож байсан байхгүй. А мухар сүсгийг бол би янз бүрээр хийж байгаа за ингээд мухар сүсгээ шүтсэн хүмүүс ингээ хийгээд айгуу тийм хөвгөлтэй жокуд болоод байгаа байхгүй. Яг архийг бол яг хийж чадах хэсэгт бол би сүлд эргэлдсэн. Бараг би бараг бууж өгмөр санагдсан. Яг хүмүүс бараг чи зайлаа бид нар архио гэхэр юм шиг хандлага бараг харагдаж байгаа. Яасан гэхээр сайн тэр 3 хоногт бол амар харагдлаа л да яг 3 хоног хөргөлөхөд хүмүүс бүр ингээд миний бүр ингээд эргэн тойронд байгаа хүмүүс шүү дээ. Ингээд нөө бүр ингээд яг юм ус байхгүй болсон юм шиг те. Ингээд <laughs> харангатчихдаг настай. Гадуур нөгөө нэг пиг байдаг газрууд мазруу зүгээр ингээд юм заавалч уудаг газрууд биш шүү дээ. Drink house биш зүгээр тийм уудаг газруудад хүртэл уудаг биш газруудад хүртэл ингээд хүмүүс нь бүр эрс цөөрцэн за баг би баг нэр архихгүй баг байчвал амир тийм амар амгалан амьдрал болох юм шиг гэж бодсон л та. Гэхдээ ахын бол айгүй буруу болно. Нэр яг стресс шууд биш дээ. Шууд юу болно хүмүүс нөгөө өөр юм руу гарна. Нарка, нарка руу орно. Уусаа 90-д онд яг тийм байсан гэсэн архи чанартай архи баг байхгүй заяа. Тэнгүүт ингээ хүмүүс янз бүрийн юм найруулж удаг. Тэгээ бүр нөгөө бүр хятадын бүр ингээд нөгөө юм шил угаадаг шингэн бил юу лээ. Ёс. Бүр тийм бүр сонин сонин тийм хими юм ууж одоо мансуурдаг. Өвгөнтийн хүндий гэж байдаг гэсэн чинь. Тэгээ өвгөнд гээд өвгөн өвгөний зурагтай тэр чинь юу яг арх биш юу гэсэн юм шүү. Би ихтэй боруу санджиж магадгүй. Хүмүүс хүнээс сэтгэл сонсч яг тэр өвгөн өвгөнт гээд нэг тийм арх. Тийм байдаг гэсэн. Тэр нь яг арх биш заяа ямар юм угаадаг шингэн мэнгэн байсан ч спирттэй тийм л байсан юм чи тэрийг найруулад уучдаг ус мустай тэгэх юм бол арх бол угаасаа яг ингээд байж ах хэвээр тий одоо яг за одоо хар тамхи байж ах хэвээр гэх юм чи хайшин тэгтээ одоо юу гэдгийг ер нь бол бас л одоо тас хорих бол бас яг тэр чи яг жинхэнэ нөгөө нэг одоо за би нэг ийм жишээ яриа заяа basement гэх клуб байсан шүү дээ тий аа одоо анх комеди хийж эхэлчихсэн. Тэр клуб ч нөгөө юг байсан байхгүй. Аа юг төглөө. Архины лицензгүй байсан. Аа. Арх тусгаж шүүрлэггүй. Тэгэл яг хуу тэгэл нөгөө пив мив ингээл зарчдаг тий. Э, тийм байсан. Тэнгүүт нөгөө нэг яг та нөгөө цагдаа нар бас ирэл тэр чин тэгж ажиллаж болохгүй шүү дээ тий. Тэгэл янгууд чин ер нь бол хойл бос үйл ажиллагаа явуулж байгаа байхгүй. Тэгвэл цагдаа нар иргээл торгом тий. Торгохдоо хамаг тэнд байсан бүх архинуудыг хураага авчдаг. Шууд ирээл цагдаагийн машинд ачаал. Тэгэл тэгэл чимэг болчихно. Тэгэл байж байгаа л маргааш тас дахиад шинээр архи аваад тэгэл ажиллах эхэлж байгаа юм. Тэг зөрүүн нь ингээд нэг баг ингээл аваад тэд нар тэрийг ингээд уучдаг л байсан. Бид нар энийг чинь хурааж авлаа гэл. Зүгээр ямар нэгэн Тэг сүүл рүүгээ бүр ингээд <laughs> би чи менежер идэг гэсэн юм байна. Оо. Тинчээ. Тэгэл сүүл рүүгээ ирээл нэг текил нэг шил текил аваад явдаг те. Тэ гяцтай. Тийм. Ер нь зөвөр нэг тийм ер нь юмыг хорих тусам тэгээд яг одоо хууль хяналтын байгууллага тэгээд нөгөө хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгаа чинь ер нь хамтрах хамтрах тал руугаа ер нь орчд юм шиг санагдсан шээ надад зөвөр. Зөвөр ямар нэг юм хэрэгцээнд байж байгаа юмыг хориглох юм бол зөвөр далд бизнес л болчихдаг гэсэн үг юм шиг тийм. Тийм одоо хүн болгон амар шудраг те яг ингээ хойлоо дагаад ингээд яг одоо манай манайхыг одоо уул нь бол хаах ёстой шүү дээ тий. Тэгэхэд бас яг тэхгүй л байгаа байхгүй тий. Тэгэл ямар нэгэн аргаар ингээл аргалах тий. Хүн юм чи арга сөвөгчлөө шүү дээ тий. Тэгэл нөгөө яг тиймэрхүү юм зүгээр яг жижигхэн төвшөнд бол харагдчихл байсан л та. Тэр том төвшөндөө бол бүр яг яаж байгаа юм би мэдэхгүй шүү дээ. Тийм баху. Тэгээ юу миний хувьд л яг сүүлүүд ягаад чи ингээд энэ архины зөксгүй иглээ бидний үеийг дуусч байгаа санагдаад байгаа. Яас одоо энэ э, мэдгүй наа хүүхд тахтал зурлаачд ууж л шүү дээ. Гэтэ яг бас нөгөө нийгмийн яг тэр үед бас хүмүүс яг уух шалтгаан ихтэй байсан байж магадгүй л дээ. Нөгөө бүх юм өөрчлөгдсөн учраас тийм. Наа хүүхд тах би нэг э, архины талаар айгу имзэглж өгдөөс байхгүй юу. Тэгээ зогт мохтоор ингээл 25 25 гарангуут одоо жоохон арай нэг өгш ахмын бахт настай хүмүүс ч гэдэм үү. Монгол ерөөсө хүмүүсийн хэлж байгаа юм дандаа ингэ сонсдог гэсэн хэрэг. Монгол орн яг арх гэдэг юм зүгээр ингээд тогоо шиг зүгээр ингээд хөмөрцөн байна энэс л болж Монгол орн сөөрж ийн гэж мэдээлэл маш их явдаг байсан. Тэр бол би яг хэмзэлдэг байсан. Гэхдээ өнөөдөр ингээ харахад бол одоо бид тэр залуучууд э, ерөнхийдөө айгуугаа зөкстэй хэрэглэдэг болчихжээ нэг талаасаа бол. Тэгээ одоо ингээ 10 жилээс доош 10 жилийн хүүхдүүд дээш гарч ирж байна. Энэ хүүхдүүдсэн юмуд ерөнхийдөө бол яг бүгд тийм мэддэг байла гарч ирж байна. Энэ үед нь бас хорих юм бол ямиг хорихоч нэг дэвргээд идэв шүү дээ. Яг нөгөө өөрийгөө олж чадна гэдэгт итгээд идэг. Нөгөө хориотож юмс амттай байдаг гэдэг шиг тийм байл та. Тий. Тэгээд ингээ 20 ч ингээд олж чадна гэдэгтээ өөртөө итгэдэг ч гэдэг юм уу. Тэгээд ингээд хинч намайг хорж чадахгүй гэдэг нэг юм Монгол хүн доторч байгаад идэв юм уу. Ингээд хүн болгонд л байгаа. Монгол хэлтэн тийм. Тэр нөө тийм тийм одоо байгууллагууд энийг бас яг бидний багад бас яг тийм хэрэгтэл бас маш их хэрэгч хүмүүс маш их байдаг гэсэн тий. Ингээд байрны болон болгонд тэгэл ингээд тий тэгэл цэцэрлэг болгоны ард ингээд байрны усууд чинь бүгд бие бинийг таньж байгаа шүү дээ. Манай хаалга ингээд ихчтэйг хойлох нөөж ингээд хүмүүс архич тогшин за битгаар ингээд айгаа дотор ч юм уу ч юм уу архичтын тухай одоо бодохор нэг гимгүүл нэг юм архи болж угсан л бүтэхгүй амт шүү дээ. Тэр үед бүр ингээд архичд хөөгд авч явдаг мовдаг гэдэг амар ойлголттой байсан учраас хаалга малга төгшөнгөд бистэ бүр мангар их айдаг гэж хэлээ өөрөө. Одоо хүүхдийн цэцэрлэгүүд ингээд байнгын ингээд миний миний санаж байгаагаар бол байнгын арчтай тэгээд байрны сарвч болгон ингээд ах нар нь ингээд гадаа дүүнэр нь мөн тусдаа ингээд хоёр болонд нь ууж идэг. Тэгээ орцоолгонд бас ингээд тус тусдаа бас ууж идэг. Нэг тийм навшийн нэвлээ байсан. Тэгээ одоо бол яг тийм үнхээр алга болчих. Гэтэ одоо нийгэм өөрөө гоё болоод ирэхээр бас яах юм шүү нөгөө. Тэгээд архич нь тэгэл ер нь нэг юмнаас зугатж байгаа нэг тийм шүү дээ эскепизм арга юм шүү тий. Яг үнэхээр амьдрал нь хэцүү тий. Ингээл яг ингээл ингээл ямар ч арга байхгүй ингээл хэцүү санагдал байвал хүн ямар нэгэн байдлаар зугатах тийм одоо тэр нэг бодит байдлаас нэг жоохон тасрах тий. Тийм тийм яг тийм байна. Тийм юу хайд юм шиг санагдав. Видео тоглоом архитэлт одоо харт аймаг эднэр чи яг нэг эскепизм гэдэг одоо нэг амьдралаасаа зугатах арга хэлбэр байхгүй. Одоо хүмүүс одоо энэ PUBG гэдэг тоглоом л одоо ингээл хүмүүсийг ингээд донтуулаад байна гэдэг боловч яг үндэ тэр хүмүүсэд амьдралдаа ингээд хамжилгүй байгаа. Новшоогоо болохоор тий. Escapism хийгээд байгаа байхгүй. А тэгтээ яг хаяа тоглож байгаа бол тэр чинь зөвхөн хобби яг байнга ингээд ийм орой болоо тий орхин байж тоглож байгаа бол тэр чинь өөрөө асуудалтай байгаа гэсэн үг байхгүй. Дандаа кино үзэл ч юм уу тий. Одоо ингээд сериал үзэл ингээд яг нөгөө бүр binge watching гэдэг шүү дээ. Ингээд цувруулал цувруулал. Одоо нэг одоо Game of Thrones-ийн юу одоо бүхэл 7 season мэсний хитгэн хоногийн дотор үзэх юм уу те. Тэгээ Game of Thrones бол бас За яг тийм үнэхээр гоё шоу те үнэхээр сайн бүтээгдэхүүн гэх юм уу те. Тэр бол яалтчгүй тэгэл. Гэтэ яг ажил амьдралтай те үүрэгтэй, хариуцлагатай, ухамсартай хүмүүс бол бас ингээ хамаг юм хаяа тэхгүй шүү дээ тийм үстэй. Тэгээ бас амьдралаас хийж байгаа юмсаа таашаал авдаг хүмүүс бол тэг яг ингээ бүр ингээ амар сохтоолаа гэж заваараа л ч юм уу эсвэл ингээл Э, одоо юу гэдэг нь болохгүй утгүй юм хийгээл ингээл явахгүй шүү дээ. Тийм ч яг амьдралын гоё дээшлүүлэх талаас нь те а юмнууд тэгээ хүн бас ихтэй өөр хүнээр тэрийг шийдүүлэх гэдэг ч бас болохгүй л дээ те өөр өөрөө л яах юм. Тийм. Бас ерэн зүгээр зүгтах арга хэлбэрэж гэсэн өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. Хүн хийх юмгүй байх юм бол ер нь амар буруу тийшээ явдаг. Тийм тийм тийм. Хийх юмгүй л байх. Байх бол хамгийн буруу. Залуучуудыг бол ямар нэг юм хийлгэж явах хэрэгтэй юм шиг санагдтыг тийш нөгөө одоо шоронд хүмүүсийг одоо ингээд ажил хийлгэдэг гэж байгаа байхгүй. Нэг тоосгыг нэг хашаанаас нөгөө болон руу зөөлгөөд маргааш нь тэнцэнээс буцаага байсан газар руу зөөлгөөд. Тэгээ бид нэр болохоор их сургууль тэрийг юу гэж үзчихсэн гэхээр нөгөө хөдөлмөрийн эмчилгээ. Яг тэр хүн хөдөлмөр хийж явах үед хөдөлмөр заслгээд хөдөлмөр хийж явах үед янз бүрийн илүү дутуу юм боддог, амиа ойрлох тухай боддог, оргох тухай боддог, өшөө авах тухай боддог ч юм уу те. Тэгэхээр хөдөлмөрлж ивэл айгу зүгээр байдаг гэдэг. Миний амьдрал бас ер нь айгу тийм одоо санхүүгийн хувьд биш одоо яг тэр хөвшлийн үдээс айгу брок байсан шүү дээ оюутан байхад ингээл хичээлдээ яваал э, яг хав зарим бие даалт медалтай хийж ин тэгэл тийм би яг одоо бодоод ингээ гэртээ юу н хайрдгүй ингээл найзуудтайгаа ингээл хамт номын санд суугаал эсвэл хамт хоол идээл эсвэл тоглоал ингээл ерөөсөө тийм гэртээ хайрдгүйсэн бохоггүй. А тэгээ гэрийн уур амьсгал бол хэцүү юм гэхээр бол тийм биш байсан. А ягаад тэгэхээр гэртээ хайраад би ямар ч тийм хийх юмгүй амар тийм тэр байдлаасаа ерөөсөө өөрөө ингээд стресстэй гэдэг мэддэггүй байсан за. А тэгээд нэг удаа нөө нэг лекцэн дээрээ сонслоо л да. Тэгсэн чинь одоо сэтгэлийн сэтгэл зүйн асуудалтай сэтгэл готролтой хүмүүсийн ихэнх нь биш 80 70 80% гэж хэллээ. Би тэр тоог нь сайн санахгүй. Гэтэ яг маш их хувь нь зүгээр яг шалтгаан гэхээр өдөр тутмын амьдралынх нь хөвшлэн буруу байдаг. За орой шүн унддаг, өдөр босдог. Эсвэл ингээ буруу хүн тоол иддэг, тохиромж тохиромжгүй цагт иддэг. А ямар нэг хөдөлгөөн хийдгүү тийм хүмүүс амар их сэтгэл готролтой. Яг бүр над дээр би яг над ч бол бүр яг өөрийнхөө биеэр бол мэдэрсэн яг Ер нь л Тэгэхээр яг хүн сэтгэл зүгөө бол өөрчилж болж байгаа байхгүй тийм сэтгэл санаагаа заавалч хүнийг ийм амар амжилтанд хүрээд байх та биш зөв өглөө босоод ороо яг шууд сэрэнгүүтээ босыг босхоо эсвэл хөвтхүү гэдэг шийдвэрээр хүний одоо тэр өдрийн одоо амьдрал хэлт ялах уу ялагдах уу гэдэг нь шууд шийдвэр гарч хамгийн ялангуяа тэр хамгийн анхны шийдвэр л маш чухал байдаг гэж байгаа юм. Тэгэл шууд босгоор шийдэл а 3 секунд дотор шийдвэл айгүй зүгээрээд гэж байгаа. Шууд босыг л босдог. А тэгэл дасгал хөдөлгөөн хийгээд ч юм эхлэхэд бол зүгээр яг зүгээр өдөрт нэг 20 сунаахад л зүгээр хүний өдрийн амьдрал шал өөрчлөлтэй шүү дээ. Заримдаа наад нэг «Э, сэрсэн чинь өө би арай жоо их сэрсэн мэт боддог. <laughs> Чимөр хөндлөө орж ирж идэв. Яга тэгдэгтэй тэгэл жоохон уучлаарай цагийн хүн сэрсэн шүү дээ. Дахиад цаг унах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгтээ яг тэгдэгтэй ингээ нэг юм сэрчээд амар зүгээр үжсэн яг цагаан хасан ч бүр ингээ хамаагүй ирц сэрцэн бахаар нэг тийм буцаад нойр хүрээд байгаа шиг санагдаад <laughs> жаргал юм байдаг. Тэгтээ ор бүр гоё те ёо. Яг ингээд унтаас ирэхэд зүгээр нэг тийм өвлөгрийн ертөнц үүж идэхтэй бүр ингээд хүнжлэн ингээд дээрээс нам ингээд тэврээд дарцсан юм шиг дээ. Орон доороос ингээд соромддож байгаа юм шиг бүр орон дээр ил гаргаж унтсан юм тал. Шивэр мөр дэш хадаал. Гэтэ яг нөө нэг та нарын ингэ чинь орой ингээд э, орондоо ороод жоох удаа хөвтгэр норм ороо жоох чилээч юм ингээд тэгээд нэг жоох хуцаан гөрөчөд унтгаа ичиж гинэ. Тий, ер нь хөрөөгд шөндөө. Гэж хулждаг. Шууд хөвтө тэр чигээрээ унтвал би бол гоё идэл та. Одоо хэвтвэл яг кино үзчихээ тэгээ тэр чигээр унтныг юу л биологийн цаг ингээд яг шүн дунд ч юм уу те эсвэл 3 4 үед унтаас хүрсэн хүн тэр унддаг цагаас эрт унтахаараа нэг биологийн цаг нь яг тэр цагт тааран таартлаа гэдгийг нөр олж дим байлээ л те. Аа. Одоо жишээлбэл Танаа хэд гэж унтж байна ер нь? Би яг сүүл үед яг буцаад нойрны бол эвдрэлтэй байгаа. Одоо яг 3 4 гэж унтаад байгаа. Ангараг. Арай эрт унтж байгаа. Гэхдээ ер нь бол би яг сууж байгаа л да заримдаа шүн компьютераар сууж байгаа юм хүн бичиж байгаа. Тэгээ өдөр өнөө нэг би чинь нэг э, ажилласаа гарцсан. Өдөр офс дээр ингээд хүмүүс ажиллаа хийж байгаа чинь би бас ингээд садаа олоод амиргүй байхгүй. Хүн бас лай болж амдэрмэргүй байхгүй. <laughs> Тэгэхээр би ингээд тэд ингээд оройн 8 8-аас тарангууд нь очиж сагаан ганцаараа тэгэл юм а бодоол жоох юм бичээл суугаалan гот 12 мараа өнгөрчлөө л да. Тэгэл гэртээ харин эсвэл гэртээ маргааш өглөө заа унт тэгээд сүүлүүд амьдралын яг э, зөв хэмнэл алдагдчихагаа. Тийм. Тэгээд чи юу хийдэг ч бодож байна. Би 91 нэг хагас заримдаа хоёр. Гэтэ өглөө өглөө яг саяны тэр юу айгүй сонирхолтой санагдлаа. Ялчгүй ингээд нэг <clears throat> одоо нэг хэсэг би бүр амар одоо орой босдог байсан л да. 12 1 мэг гэл тэ. Тэгээ ингээд босоол сэрксээр хөтл ингээд яг цаг 2 цаг болдог хөхгүй гэртээ би зүгээр ингээд босоол Тэ цай маяга уугаал юм юм Facebook, Facebook шалгаал тэ. Тэгэл ингээл нэг ингээд нэг хүн төрхөндөө орох тэ. Яг нэг э, гадаад ертөнцтэй нэг тулхад бэлэн бэлэн болоход нэг 2 цаг бол шаардлагатай байгаад байдаг. Тэгсэр хөтлөнгө 3 муу 4 болчихсон заяа. Тэгээ ингээ гарангуут хүмүүсийн ажил нь ингээ бараг тарж байгаа байхгүй. Дуусчихад миний өдөр эхэлчихэд тэ. Тэнгүүд ингээд юуны хувьд бол сэтгэл санааны хувьд бол жоохон хоцорж байгаа юм шиг санагддаг олон нийтэс те хоцорж байгаа юм шиг тэгээд ингээд хүмүүсийн өдөр нь дуусаад бүр орой олчингот би ингээд яг би миний өдөр дуусахгүй байгаад гэдэг. Тэнгүүт ингээд бас юу л та аа тэгэл нөгөө нэг PUBG MPG те Facebook янз бүрийн юм үзэх юм уу игдчихэж байгаа юм. Тэгээ одоо болохоор яг аа миний одоо нэг сайжруулж байгаа юм уу одоо нэг сайжралт гэх юм бол өдөр болгон би дасгал хийж байгаа. 30 минут. Яг нөгөө нэг төмөр өргөөл гэртээ нэг юу авцсан, тухай авцсан. 16 хилийн тэгэл тэрүүгээрээ дасгал хийн. Дасгалаа хийж байхдаа би бас давхар юу сонсч хичээл хичээл юм уу эсвэл нөгөө бадралын нөгөө Монголын 20 дугаар зууны түүх санал болгосон тий нөгөө хин ахын өлцөй баяргаан тий өлцөй баяргаан одоо 20 дугаар зуун яг тийм сонирхолтой түүхүүдийг сонсож байгаа эсвэл одоо подкаст сонсдог эсвэл одоо нэг яг тийм мотивашн мотивашнл те урам зориг өгдөг тийм юмнуудыг сонсож одоо юугаа дасгал хийдэг. Тэгээ дасгал хийж яхад бол хүн яг өөртөө амар харьцдаг юм шиг санагцдаг. Яг өөрөө өөртөөгаа ярьж эхэлдэг те. Бууж хөө зөхөө. Тийм. Яг юугаа ангил өөрийгөө яг өөрөө өөртөөгөө л ганцаархнаа цаг өнгөрөөж байгаа байхгүй. Тэр бол маш хэрэгтэй юм болоо Тэгээд юу яг сахилгажуулт юм лээ яалтчгүй. Одоо чинь би өнөөдөр дасгал хийгээгүй байхгүй. Би одоо охиноо цэцэрлэгээс нь авчаад гэртээ очиод дасгалаа хийн. Би хийхгүй ингээд нэг өдөр явах юм бол миний нөгөө нэг юу сэтгэл сэтгэл санаа одоо морал жоохон буурна. Одоо морал моралыг одоо юу юу гэмээр юм те цэргүүдийн морал гэж ярьдаг шүү дээ. Сэтгэл санааны байдал. Тийм сэтгэл ханамжгүй би нэг ингээд нэг юм дээр буулт хийцэн те. Өөрөө өөртөө хийн гэдэг хилцэн байсан юм юм юмдаа одоо амлалтандаа хүрээгүй өөр өөртөө хотлоо ирсэн болчихсон шүү дээ тий. Тэнгүүд өөр өөрийгөө хүндлэх хүндлэл багасдаг заяа. Тий, тэр нь self respect ингээд өөрийгөө хүндлэхэ болоо. За би ингээд хотлоо шаадаг гар тий. Би одоо ингээд дандаа хоцордог тий. Яг шууд тэхгүй ч гэсэн бага багаар багасч яддаг байхгүй тий. Бага багаар ерөөсөө а хүн юу ч хийх юм хийхгүй байх юм бол тэр бага багаар багасаал юм зөө. Яг үнэ яг үнэ. Нэг левел тэр хизээч зүгээр байна гэж байхгүй. а хүн өдөр болго хийгээлх юм бол self respect ихсэл байна. Өөрийнхөө бүр ингээд одоо жишээ нь за би нэг 15 минут тасгал хийдэг байлаа те. Одоо болохоор би 33 минут хийдэг болч одоо байхгүй. Яг ингээд илүү бүр юм одоо endurance буюу те бүр тэр ингээд төвчээр төвчээр төвчээр шалгасан нөгөө нэг юм барыг амралт амир багтай. Тэгээ тэрэн дээр эхэндээ бол бүр ингээд хийгээ бүр ингээд амтан болж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг ингээд 7 хоног ингээд яг ингээ хийгээд байгаа сүүл рүүгээ яг яг амтан болдог байсан үе дээр болохоор би ингээд арай гайгүй ингээд за энийг ингээд давчдаг та гэх те. Яг тэр яг одоо нэг 75% дээр нь би ингээд бүр юм хэцүү болдог гэсэн хэрэг. Тэгэхээр 75% дээр нь ирэхэд бол гайгүй хэцүү болоогүй санагдсан. Ович нэрэ гайгүй сайжирцсан байж тэгээд тэнгууд self respect те өөрийгөө хүндэл хүндэл нь арай ихсэж байгаа. Тэгээд эрэнгүүд одоо өөрийгөө хүн ингээд хүндлээд эхэлчихэнгүүт босод хүмүүстэй харьцаж байгаа харьцаж гэсэн шал өөр болно. Тэ босод хүмүүсийг хүндэлж чинь те одоо юу гэдгийг өөрийгөө илүү өндрөөр үнэлж чинь тэр нөө өөрийн үнэлгээ self esteem гэдэг байгаа шүү те үнэлгээ бол үнэхээр яг айгүй чухал юм билээ. Тэгээд яг тэр өглөөний тэр нэг ял ялалт гэдэг юм дээр бас одоо би ажилламаар юм байна. Яг өглөө бол яг ингээд 3 секундын дотор би яг шууд босхгүй байгаа. Жохон нэг 10 минут тэр хэвтэж хэвтээд тэнхтээд уц муцаа нэг оролтож нүд мэддээ нээж хийж тэгж тэгжиж босч байгаа. Одоо шууд босдог болох хэрэгтэй юм шиг л. Тийм тэр болохоор бас нөгөө нэр ярьжсэн мэт хэсэг хугацаанд. Би нэг хэсэг бас нэлийн бие чангалаад хүчилж үзээд. 3 сар өглөө болгоно нэг ч өдөр алгасаа 5 сард босч үзсэн шүү дээ. 3 сараа. Тий яг 3 сарын хугацаанд. Тэр яг нөгөө нэг хэсэлт байсан л да. Тий тий би нөгөө нэг хоолоор алгаж торчаа дараа нь яг жинкнээсээ нэг гүзэвэл стамин галхаад. Ачаач айгүй бүдүүн байсан гэсэн шүү дээ. Тий харин тордгон билээ. Тэр юм бол ингээд харангуут за ингээд энийг бол яг ингээд дээрээс нь дээд дээд хоёр болчихно бас гарчулд гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээ физит яваал яа гүүгэл тэгэл гизийн татал тэгэл 20 хүн тасл хийж байгаа. Үгээл гидсний таталтаа. Гидсний таталч одоо тоолын янз шүү дээ. Өчнөө янз шүү дээ. Тэгэл тэр чинь өчнөө орж байгаа юм шин тэгэл. Энийг 3 сар авч үзсэн. Тэгэл яалтчгүй хүн ингээл хамгийн анхных бол үнэхээр бас яг маш хүнд бодол. Тэгэд чи айгу амжилттайгаар 3 сар босно гэдэг чи айгу амжилттай үр дүн биш үү? Тэг яг 2 3 дахь сар дээр ч юм яг өөрийнхөө үнэлэх хүлэмж чи ямар хуваалжсан сэтгэл санаа чи ямар хуваалжсан. Тий одоо тэгэд яг үнэхээр бас хүн өөрийг ингээд бас ингээд яа тийм лээ өөрчлөлтгүй байж байгаа тий яг үр дүнгээ аваад эхлэхээр бол үнэхээр э, амар өөртөө ихтэй болоо тэгээд ингээд утсаараа ингээд өглөө ингээд 5 цагт босч байгаа шүү дээ. Тэгээд 6 цагт фитнес онгоон хороол ийцэн хаваа. Аль тийш алхаж явахдаа ингээд баг өдөр болгоныхаа ингээд өөртөө ярьж байгаа бичлэг мэтлүүдээ хийнэ гэдэг. Хүчмэс аягүй гоё ингээд э, өөрчлөгт юм л. Тэр нь бол чинь бас нэг хэсэг өглөөс ирж оргилж ийсэн үе юм шүү дээ. Тэгээд өглөөс ирнэ гэдэг бол бас нэг талаараа бол яг яг 5 цагт босох юм бол хүн яг зүгээр яг 2 өдрийг тулд юм лээ. Гэтэ 11 цагт ортоо орондоо орч чадвал штэ. Орой. 11 10:50 гээд орондоо орцсон бод 11 гээд угаасаа 5-нд босцсон орой зүгээр яг орондоо ороход шууд унана зөө. Нүдэ угаасаа ингээд ийм Facebook ухах чадал угаасаа байхгүй. Тэг ингээд өдөр цайны цагийн дараа угаасаа нэг 15 минут бол унтахгүй бол жигнэсээ бас үхэн тархичин бүр гавн гавн гэл 3 сар хугацаанд яг тэрийг бол мэдчихсэн. Тэгээ маш бага 10 минут унт тийм л. Тэгэл яг шүнж унтсан юм санагдал. Тэгээ өдөр нь ажиллаж явж байгаад орой бол Тэгээ физист явцсан. Тэгээд ингээд 5 цагт басцсан. 2 өдрийг туулцсан болохоор ингээд ядрал бол ингээд оронд гол нь гэс амжиж очихгүй юу л гээ тий. Орол тэгэл ёо. Өглөөд л яг ингээд ингэдэв билээ. 6 цагаас хойш бол босоход амар хэцүү юм билээ. Яг л өглөөний үүрээр болохоор ингээд дарагдаад хэд юм билээ. 5 цагт бол зүгээр яг нөгөө шүнд босч ирж байгаа юм шиг шууд ингээд босоод ирд юм билээ. Ямар ч тийм зовлонгүй. Тэгээ босоод бол хэцүү байгаагүй. Чи ядарч ирсэн үү? Яг 2 цагт унтаад шарандаа нөгөө нэг бас хүн чи өөрөө өөрөөсөө ингээд нөгөө үнэлж авч гарч 2 цагт унчаад би нэг 5 тавдаа босоод явж үдсэн. Би дахиж эзэн ш тэхгүй гэж өөрөө тангараг өөрсөн. Үнэхээр маш би чи нөгөө барилга дээр ажилтдаг өдөржингөө тэгэл тэ ядарна ш тагаас. Явдаг. Тэнгууд бас гэтэ гоё л доо тэгээд э, сайхан байсан. Тэгээд би нөгөө жин сүүл рүүгээ бүр нөгөө нэг хитрхээ унаад би чи одоо нэг э, 66 мурга дээр зогсож ирсэн чи бүр 64 63 руу ороод жим бүр сүлдө унаад одоо хэдтэй байгаа юм. Хүүгээ болгорч би халаж чадахгүй тий би ингээ халаа уураг муураг ууй гэхэр шин чивэл дэмэл гээд юм л та. Тэгэл юм өмнөх уухгүй. Одоо тэгэл нэг 66 мурга халаа тавчлаа. Жохон жин нэмдэг юм уу санаа минь хүмүүс одоо жижиг бит болсон чи дүүнэр мөнөр барилдын барилдын багтаад байгаа юм байна санаанд хин ахтай нийлж надтай барилчаач гэж ааш. Нийлж байгаа тэдрөө. Хоёр ахтайгаа цог байлж байгаа. Өөрт минь том битэй биш наас тий. Тиймэрхүү нөхцөл. Ямар их доромжлол бай тий. Амжигтай. Би уудна өмөрөөс өмөрөөл явдаг байсан тий одоо тэгээд э, Одоо баг өөрөө өмөрлөгөө шилжүүлж байна. Одоо найз охиноор нь өмөрүүлэх хэмжээнд очиж байгаа юм талтай. <laughs> Бараг нэрээ. Яг гоё бол. Гэтэ бас тэтгэж. Үсэн жиндээ очно гэдэг чинь бас айгүй гоё зүйл юм билээ би бол тэгж. Эрт босдог болохын тулд яг нойроо хасхуул буруу хаалта. Эрт унтаад тэгээ 7-9 цагаа яг ажлын үед бүр авч ивэл зүгээр юм шиг. Гэтэ нэрээ. Цагаас 2 цагийн үед бол тэр нэг одоо би нэг юм ном хийсэн байхгүй тэр нэг э, өглөөний өндөрлөө юм л та. Тэрэн дээр яг нойрны цаг тэндээс яг авч болох нойрны нөгөө нэг эндэгцүүд байгаа байхгүй. Яг хэр яг нийт унталтынхаа тэтэн үеийнхаа яг үеийг цуглуулж авч чадах цагууд нь гэж байгаа байхгүй. Тэг яг хүн яг тэн дээр бол 5 цаг хүртэл унтахад бол өглөө 5-аас 8 11 удаа хүртэл унтахад бол яг чиний э, ямар ч ялгаа байхгүй. Чанар ялгаа байхгүй. Зүгээр л хог новш гэж бичсэн л амлал та тэрэн дээр бол. Гэтэ гол хамгийн гол цаг нь 11-аас 2 цаг хүртэл унтчих. Тэрнээс хойш ингээ биологийн цаг гэж байгаа. Биеийн дундаж температур, дундаж даралтж байгаа өсөх буурах, би ингээ сэрг одоо ингээ оюун ухаан бол 5 цагаас хойш бол өглөө тооцоо би ингээ нойр авах биш. Шууд ингээ организмаараа ингээ сэрсэн байдаг. Тэ ингээд үүр цайх энэ тэргээ тэдрийг жоохон ингээд яасан тэгээд яг яг л миний организм тийм л байгаа байхгүй юу. Гэтэ одоо бол би нөгөө нэг яг тэндээс бол буцчихад байгаа өөрөөхтөө жоохон чамлалттай л байна. Яг үнэлэлт бол. Тэгээ эгээ тэр горимдоо одоос арах э, бодолтой байна. Юм уу чигдлмээр байна. Тэс комедигаар бас явхад бас нэг юм байд юм байна. Орой хардаг уу? Тэр бол бас орой хардаг хүн л дээ. Гэртээ харчаад хүн бас унтах гэж бас нэг э, хоёр цаг зацуулна шүү дээ. Хоол идэн гэрийнхэнтэйгээ бас нэг ганц хоёр өсвөлнө. Гэхдээ орой бол очиход бол шууд э, сонголтгүй унтна шүү дээ бол 8 гэд 8 гэж хичүүл гоё тий. Энд бол үйл ажиллагаа 8 тэгээд 10 өнгөрөөд эндээс гасаарлаа 11 тэгээд гэртээ харингууд замаараа тэгэл 12 12 өнгөрчин. Тэгээ өөрөө зүгээр байхгүй сүйдээ бас жоохон утас мутас майж чаачаа. Тэгтээ яг би нөгөөдөл овс мавшир авчиад байгаа л да. Жоохон сууя гэж бодлоо. Зөв ингээд навшин ингээд зүгээр ингээд цаг хугацаа өнгөрөөд хажуугаар урсаад байгааг анзаараад байгаа болохоор овс дээр очиж сууж хаяа одоо маргааш өглөө энд ирээ суухад ажилчтай бас байгаад байгаа учраас ч гэдэм юм. Тэгвэл гэртээ бол бас нэгсээ төвлөс суучдах байгаа. Тэг хөнгөө офс мофс жоохон эзгүүчлээл. Тиймэрхүү баталтай ойр тул явж лээ. Тэгтээ одоо жимийн нэмсэн юм бол одоогоор алгаа. Хоёр тэр нүүн Никола Теслагийн тухай сонсч байсан уу? Сонсч байсан. Дөрвөн цаг унтдагс ингээд. Тест чинь бүр э, ер нь бүгдээр л Эйнштейн чинь 11 цаг унтдаг гэсэн гэж. 10-аас 11. 10 10 цаг. Эйнштейн чинь надрах байсан. Хим хэлээ. Аа Ньютон юм болов? Мэдлээ билүү? Аль нь үлэн 2 цаг унтдаг. Болоо штэ. Яа, 2 цаг унтдаг. Лин. Гэтэ тэрийг ингээд нөгөө Тэгээ тийм ууртай байсан. Гэтэ юу юм бэлээ? Би яг бүтэн өдрийн турш 4 цаг 10 10 метр унтдаг. Оо shit. Тэгээ тийм техник байдаг гэсэн нэрээ сонсч байсан юм байна. 2 цагийн нойрыг бүтэн ингээд Гэтэ би нэр яажсан шүү дээ. 11 дэх ингээд хад яг Tesla-гийн тухай олж уншаад тэгээ болд юм байна. 4 цагийн нойрыг турч үзээ зөв өгчээсэн за тэр үед. А тэгтээ би бүр амьдралдаа нэг удаа 4 хоногийн турш нэг нийтдээ 2 цагийн өртөл амьдарч үзсэн. Ямар ч тийм ядралгүйгээр. Яаж? Тэр болохоор яг нүг бясалгалын юуны үеэрээс аахгүй. 10 хоногийн бясалгалын курс үеэр юу ч хийхгүй байх юм чи тэгээд ядрах. Тий, яг тийм ядарч юм байсан. Бясалгал хийж байна бата. Баян ингэдэг нөгөө миний дас дасгал хийхэд бол миний бясалгал болчдөг. Чи хийж байна уу? ер нь тогтмол хийдэг л. Хүмүүстээд яг янз янзын байдлаар хийдэл юм шиг л байна. Тий өөр өөр техникүүд маш. Тэр яг ингээ миний бодоор л айгу би байнг бол тогтмол хийдгүүлтэй. Гэтэ нэг 7 хоногт нэг удаа бол тэгслэх систем удаа бол яг яг ботход бол бясалгахгүй бясалхан ч гэсэн би бол яг зүгээр ингээд юу ч бодохгүй ямар ч чимгүй газар нэг цаг тавиад 20 минут тэрнийхээ 15 минутанд ингээд юу ч бодохгүй хатал төвлөрөөл суугаал юм л да. Тийм тэгэл бясалгаа штэ. Тэгээ суу сууж байгаа л за за эхнээс нь гээд сүүлийн 5 минутанд нь чагсаахад бол болцдог. Тэгэл цаашаа ингээл айгүй. Ер нь бол цэгцлэх процесс хийд юм байна л да. Тий, ер нь бол юу гэдэг бодож байгаа юм да цэгцлээд. Тэгвэл ингээд ингээд энэ тэндээсээ ингээд энэ тэндээс толгороо шааж орж ирээд ингээд бас айгүй. Гэтэ бас яг тэр бодлоос ангиж гэж бас орох хэрэгтэй л да. Үгүй үгүй. За тэгвэл юу ч гэсэн манай ингээд эхний тий битгий сонс подкаст ингээд аа сүултээ бясалгалын тухай ярьж байсан. Тийм, нэлийн олон сэтгүүг бас хамрлаа шүү дээ, тий. Яашка комедигаас ер нь айгүй сонирхолтой сэтгүүдийг хөндлөө. Хэрэгтэй ч юм байлаа ярьсан юм дотор бол. Гол нь та нараас хүсэж байгаа юм бол битгий сонслоо <laughs> гэж хүсэж байгаа. Тэгээ та бүхэнд бол сонссон бол хэрвээ сонссон бол зугаатай байсан гэж найдаж байна. Бас хэрэгтэй байсан гэж найдаж байна. Тэгээс яг сүүлийн ярьсан сэтгүүдээр зөв надаа ингэж бодогч лээ. Бүгд одоо ингэ нэгэнт бас аа гэрчтэй болж штэ те нэг ийм сэдвүүдийг яриа те хүмүүс ингэ сонсч эхэлж байгаа юм чам. Гурлаа бас яг энэ подкасттайгаа хамт ингээд яг юу гэдэг жоохон өдрийнхөө хөвшлүүдийг те Тийм шүү дээ. Сайжруулад нэг нэгнийгээ жоохон шахаад явъя гэх үү. Тийм өстой гой санаа. Дасгал хий. Тийм. Аа би арай эрт сэрдэг болмоор байна. Өдөр болгон дасглаа сайн хий сайн хийн гэх юм. Ер нь бол яг улам одоо сайжрах те сайжрыг гэж бодож байна. Ангаргын үед. За миний хувьд бол яг сүүлийн үед юу дэл сайн төвлөрөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Надад хийх маш их байгаа юм шиг санагдана. Өчүүхэн зүйл хийчихэд л авсан санагдана л да. Би тэр нэг одоо яг э, хүмүүсийн юм дээр бас жоо суух хэрэгтэй. Өөрийнхөө юм дээр бас суух юмнуудынхаа нэг чагсаалтыг гаргацсан. Тэгээ яг үгсэхгүй бичээ суун гэдэг юм уу? Тэр комедигийн нөгөө э, видеонууд ээ нөө. Тий, би нэг юмний түлхүүрийг бас олох гээд ер нь э, ордож байгаа тэрнийхээ бас яг хэдэн өдөр явж байгааг бас ажиглалаа. Тэгсэн бас э, яг э, нэлийн суух хэрэг байна. Надад айгүйх цаг хэрэгтэй байна. Тийм учраас бол би тэтэртэл эсвэлүүдэл анхаарч очив. Тий. Тэг яг тэрний дараа бол бас нэг э, арай нэг болох хаа ямар ч нэг жок мөг бичиж сурах бах. Тий. Тэр л одоо хамгийн түрүүнд бодож байна. Ямар ч бөгсөр сөн хүртэл бас нэлээд суулаа өглөөний дөрөв хүртэл суугаад яг чагсаалтуудаа бүгдийг гаргаад үзлээ. Аа Тэгээд өмнө одоо нэг рекорд хийцгаа шүү дээ би нэг. Яг тэр рекордуудаа бүгдийг ингээд оруулчаад тэгээд он сартай, минуттай, сэдвүүдтэй бүгдийг жигсаагаад тэр мэргээ бүгдийг одоо яг яг тэмдэглэгээ болгоод ч тийм үү. Тэг хүмүүс юм уу та яа гэл мэдгүй байгаад. Тийм ер нь бол зэгцлээл тэгэл амар хэм байна. Аха. Гэтэ тэрийг бас гоё зэгцлээд аа яага те дараалд оруулаад аль нь илүү чухал уу. Тэгтээ ер нь бол би бас ангарах зүгээр зөвлөхөд байна шүү дээ. Хитрхийх хүмүүсийн ямиг битгий нэг анхаар. Өөр өөрийнхөө тий өөрийнхөө илүү юун дээр анхаарал. Яг мэдээж ингээд хүмүүсээ сурах юм зөндөл байгаа л та. Аа одоо жишээ нэг хүнээс тэр нь одоо ядаг те. Яг тэр нь тэр хүний тэр чанар нь тэр хүний юу үзүүлбэрийг илүү инээдтэй болгодог. Э, тэр юмнуудыг ингээд онцлог ойлгочих хэрэгтэй баг. Гэхдээ хүмүүсийн юм дээр ингээ ажиллаад нөгөө нэг яагаад гэвэл бас жоохон чамд өөр дээр ажиллах тэр цаг хугацаагаа бусдад зориулаад байгаа юм шиг. Гэтэ яг яг тийм хэлжсэн л та бас ангараад яг надтай яг адилхан нэгдэхтэй арай өөр өөр миний хөш одоо яг сетап болж амар сайн тавьсан. Одоо ч өөрийнхөө панчлайна хийгээд байгаа Чи одоо чиний хүмүүсийг тэгж амар сайн судалж чинь чиний жок нь болоо сетап болчиход авах гэдэг зүгээр чиний карьераар үзэх юм бол тэрийг бол би яг панча хийх цаг чинь болсон. Яг яагаад хийгээд байгаа гэхээр тэр хүмүүсийг судлаад байгаа гэхээс илүү зүгээр э, өөрөө зогсоохгүй гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Аа ямар нэг юм хийж лвэ гэдэг үү? Нэг юм байдлаар ингээд яг үнэхээр энэ комеди ч өөрөө бас маа ингээд мангар удаа ирнэ цаашаа ингээд зогсцсон ирнэ угшаа яваад байгааг нэрч юм шиг санаж байгаа байхгүй миний бодлоо. Тэ Тэнгууд яавч ингээд яг зогсож байгаа гэдгээд өөрөө хүлэмж шүрж чадахгүй байхгүй. Яг л би нөө золиос нөхсөн. Өөрөө золиос суу нэг үн цэнтэй юм золиос суу учраас тэгээд энийхээ э, бас нэг юм хийх хэрэгтэй. Үр над хэрэггүйсэн чинь тэртэй холбоотой нэг ингээд өчхөнж болтгаа. Энэ бол яг материалууд надад яг бас зориулж өгөө юм шиг санагдаж байгаа надад бол. Тэгээд би нэг одоо доош түүнэр юфи гэх юм чи гэдэг юм тэдэртэл одоо би зориулж баг одоо хийж ийн гэж ойлгож байна Дараа наа чинь барыг ном болох юм шиг. Өөрөөс өөр хүмүүстэй би энийг бол хэрэг болгох ажилласаа гэж бодчих. Мөөс биш юу лээ? Хин гэдэг лээ. Яах вэ? Яах вэ гэдэг лөө. Хийж байгаа хугацаанд ингээд тэр хүний талаар ингээд бодож байгаа ч юм ингээд эргцүүл болгон миний толгой дотор байгаа болохоор э, тэр л одоо миний юм шүү дээ. Хийс юм шүү дээ. Тэгээд тэгвэл цаасан дээр байгаа юм бол надад яг юмснэр хэрэггүй л байна да. Ер нь бол дасгал те. Ер нь бол дасгал одоо зүгээр л э, сүнэлтэл гэсэн үг л дээ гэж. Зүг зүг. А тийм түрүүний урайлаг ярьж байсан чи айгуу гоё. Тэр шиг ингээд яг дөөрэй гэж бодохгүй байгаамаа. Тийм тийм. Тэр чи одоо яг сонсож байгаа сонсогчд та одоо яг дараачийн подкаст ч юм уу одоо яг цаашаа үргэлжлүүлэхэд ямар ямар юунд хүрий гэж бодож байна. Батал бол одоо эрт босч сурмаар нэг. Дараачийн подкаст нөгөөдөө үстэй. Тийм л нөгөөдрийн маргааш байгаа. Тэгтээ дөрөвдөгт. Тэгээ ер нь дараа дараачийн цаашдаа үргэлжлүүлээд явхад яг юуд юуны төлөө зорилт тавьмаар байна. Хөвшил дээрээ тий. Хөвшил дээрээ юу? Өдөр тутмын. Миний өдөр юу хаж өөрчлөмөр байна. Тэр одоо яг үнэлт үзээс ирмээр байна. Тэгээд яг өглөөнөөс л өглөө ууланд хүний тарих аяга хайтах ажилтдаг байхгүй юу? Сэтгэл зүйн хувьд ялт байгальт юм аа. Надад л өглөө би бас нэг хэсэг дөрөв мөрөө тав моо гэд сэрэс орцсон байсан юм тий. Тэгвэл юуцэн ихт бас арайч бас тав гэж тэгхэн ч хайшаа тий. Тэгэхэд ядч нэг 6. За 6 гэд босхол бас окей шүү дээ тий. 6-аас бос босох юм бол за босоод ингээл сэрэгсэр хөтөл за 7 боллоо. 7-оос хүний тарих яг ингээд окей яг ингээд үйл ажиллагаа те өдрийн яг үйл ажиллагаанда орлоо гэж бодох чинь аа нэлийн бас хөрхэн цаг хожиж байгаа хөөх те. Одоо яг өөрөөсөө одоо чинь би 11 гэ босох юм бол сэрэгсэр хэтл 12 болж байна те. Тэгэхээр би 7-оос босцсон байсан бол тэр 5 цагийн хугацаа өмнөх өөрөөсөө те 5 цагаар илүү болцсон байгаа ер нь эрт тунтах нөхцөл болцсон өөртөө бүрдүүлэх яаж бүрдүүлэх вэ? Бүрдүүлэх хэрэгтэй л битгий манай подкастыг сонсон. Одоо <laughs> би яг эрт 11 гээд орондоо ороод унтчих юм бол өглөө бол би босчихно л та. Тэг нөхцөл байдлыг одоо яг ямар байгааг л Яад яг чи яг зорилт тавих гэдэг юм уу тавихгүй. Би яг ерөөс ойлгохгүй байна. Ангараа. Аашаа. <laughs> Тийм. За өглөө би л э, одоо яг 10 цагаас босоод байгаа байхгүй яг миний яг дундж бол. Аа би нэг за 7 цагаас энэ бол яг бодиттой хаа 6 бол арай хотлох. Би энэ 7 хоног гэхэд 7-оос босдог болмоор байна. Тэгээд хэд гэж унтмаар байгаа? 12. 12 бол гэхэд бол би тэгвэл 7 8 ч юм уу босвол яг бүтэн өөр авах юм шүү те. Тийм яг яг 8 цаг заавалж унтах шалбгүй л дээ. Тэс ирэх үү? Яг 8 цаг яг унтахаар яг нэг нэг гоё батари фул юм шиг санагддаг яг нүг нойр чи ингээд цаг 30 минут цаг 30 минутаар ингээд сикл явуулж идэг гинэ. Тэгээд тэгэхээр ингээд бодохоор 6 цагаар унтах юм бол нэг тийм бүтэн заримдаа нэг юм эрс эрсэн ч гэсэн нэг тийм сэрэг байгаад байдаг та. Тэр болохоор яг тэр сиклийн бүрд зүй идэгдэг гинэ. Тэгээд тэр нүг сиклийнхаа дунд ингээд амар гүнзгий нойрных үед гадны нөлөөлөлтөд сэрчингүүд яг нэг тийм нэг эвдэрсэн нүр төм шиг амар хэцүү байдагтай нэг цээжинд хүн амьс амьсгаа хүн дөргөл тэгдийн гинэ. Тэгэхээр 7 цаг 30 минут бол айгүй боломж юм байгаа байхгүй. Аа. За би 7 гэж сэрдэг болмоор байна. Тэгээд э, дасгал хөдөлгөөн өдрө болгон хийн. Өдрө болгон нэг шин жок бичнэ. Вау. Өдрө болгон нэг жижигхэн ч гэсэн хамаагүй жок биттэй. Тийм. Тэгээд яг үнэхээр яг тэрийг нэг жил хийх юм бол би жилд 365 жоктой болно. Оо. Тийм. Тэгэхээр эндээс бол нэг нэг 10% нь бол гайгүй чанартай юм гарчих واخа гэж бодож байна зөв комедианы хувь те. Тэгээ дасгал хийж явахд бол амар толгоон дотор амар хөөрчлөлтүүд гардаг л та. Яг л яг нөгөө стратеги те. Яг тиймэрхүү юмнууд айгу бүр ингээ толгоо бол яг ингээ зүгээр яг нэг автагаа уулзж байгаа юм шиг санагддаг. Яг зүгээр яг амтнаа сургаж байгаа юм шиг те. Өглөөний фитнест явж эхлэе та. Хүнийг зүгээр яг Ташаа. Тэ гурлаа яг бие бинийгээ олж байгаа ингээд шахаад явъя гэхүү. Тийм шүү дээ. Тэр чинь аюу хэрэгтэй байна. Өглөөний тасад төтөнд орж эхлэе. Яа. Тийм. Тэгээ орой тэгээ би суух харин болий дөө. Өглөө э, орой бол би суугаад хэрэггүй юм байна л. Гэтэ яг яд суух юм ашиг материал байна. Би бүр аюу их суух хэрэгтэй. Тэрийг ил. За тэгээ подкастаа бол 7 хоногт 2 удаа гаргана. Нэгдэх дөрөвдөх өдрүүдэд 5 удаа үрж байгаа. Тэгээ бид нар бас нөгөө подкастынхаа гоё зорилгоодыг тавьсан байгаа тий. Тэгээ эхний сарда бол яг видео, лайв видео цацдаг UB comedy-гийн YouTube сувгаар бол шууд стрим хийдэг тий. Шууд дамжуулдаг болох зорилттой байгаа. Тэгээд аа цаашаа бол гой гой зорилтууд байгаа тий. Тэгээд ер нь энэ подкастаа бол бас аа гой ер нь бол чанарын хувьд өндөр чанартай хий. Агуулгын хувьд ч гэсэн бас гоё вэ. Тэгээд нөгөө бас миний нөгөө сонсч байсан Joe Rogan-ы подкаст нар бас ингэж байгаа байхгүй Sober October гээд аа ерөөс ямар ч арилтай амих одоо тий секс аашаа ямар ч тийм юм хэрэглэхгүй өдөр болгон дасгал хийх гэдэг яг нэг гурван найз яг ингэж хэлж Joe Rogan, Ari Shafir, Tom Segura, Bert Crusher гэдэг дөрвөн дөрвөн комедиан ингээд 10 сарын 10 сард ерөөсө бүгд өдөр болгон яагаад тэгээ бие бинийгаа шахаад тэг хин нэг нь одоо ингээд Димаа сайн хийхгүй байгаа юм шиг санагдах юм бол бүгдээрээ тэдний тэрнийгээ хийгээм үү бүдүүн гахаа мах <laughs> амар их бүр ингээд бүр тэд нар чи амар олон даагч нартай тэрэн дээр бүр нөгөөд даагч нар нь бүр нөгөө амар юм уу мим мэтэр хийж нөгөөдөө хөтлөн хийдэг тэгээд дарамтанд орол тэгээ Тэгээ энэ подкастаа бас яг байн хийдэг үе. Гэхдээ бид нар энийг ингээд хийж чадахгүй те одоо ингээд яриад ярьсан шиг байж чадахгүй бол бас онго шүү. Онго болно. Тэгээ яг өөрийнхөө нөгөө өөрийгөө хүндэл хүндэл буурна л да. Тий. Тэгэл ер нь бол новшл болж байгаа ер нь новш олж байгааг нь ягаад бид ярихгүй хийн гэд нэрлждэг гэж тээ. <laughs> Бид ярихгүй бид бид зүтгэн хамтдаа хөгжин. Бод орно да. Одоо өнөөдөр нэр open mic тийм. Бадралыг бас би дасгал хийгээсэй гэж хүсэж байна. Тийм би хийж байгаа шүү дээ. Сүүлийн нэг ямар дасгал хийж байгаа. Энд гэдэг амар чанга дасгал байна. Ямар энэ воркаут авахгүй дээ. Нэг залуугийн би одоо нэг гайдын дагуул явж байгаа л да. Тэгтээ бүр аим би бүр анхны удаа хийхдээ бүр зүрх хүчээсэн за бүр ингээд хүчний дасгал. Юу хүчлэх юм? <laughs> Биеийн хүчний бүх биений аахгүй юу? Цээж гиз гоё хэлжлээд калистерик мөвмент. Аа за. Юу төмөр мөвөр өрөхгүй зүгээр би өөрөө өөрийн жингэр. Биеийн жингэрөө. Та нараа йод явж үзсэн үү? За жаарай. Тэгээд аа. Э, Аха. Окей гадар тосгоч. Тэгээд нэг тийм одоо баг 20 хоног хийж байна. Голдоо нэг өдрөл завсарласан байгаа. Аха. А тэгээд заримдаа бол яг чангаруулаа, заримдаа зөөлөлөд яваад. Гэтэ энэ бүр амар орд мэдрэгддэм байна үр дүн. Тэгээд би бүр яг сүүлдээ ингээд өөрийгөө нөгөө нэг шагналтай хийх юм бол одоо илүү өдөр болгон тасглаа хийх хөрмөлттэй байдаг. Одоо би тоглолт дуусангуудаа шууд амттай мэддэг ч юм уу эсвэл тоглолт бишээ тоглож дуусна workout хийж дуусангуудаа амттай мэддэг ч юм уу тоглож гарч юм уу гэдэг ч юм уу. За яа болох юм те. Бас тэгээ өөрийгөө шагнаживэл айгу бас зүгээр гэдэг жоох. Тэгээ сүултээ ингээд нэг шагналтай шагналгүй зүгээрийг тэрэндээ өөр ингээд улаарад бүр амар дуртай болоод хийх нь өөрөө шагнал те. Дасгалаа хийж дуусгах нь өөрөө шагнал болчихж байгаа. Тэгээ сүултээ бүрийг тийм болоод байгаа бүр ингээд амтшаа би бүр ингээд өнөөдрийнх нь норм хийж дуусчаад амар гисэн байхад хүртэл ингээд хийх ёстой дахиад мөнгө хийчмээр санагдаад бүр ингээд аа их байсан. Аа тий. Одоо тий тэгэл тэгвэл угаасаа ингэж заяа. Бүгдээрээ угаасаа яг биеийн дасгал дасглаа хийж эхлэе заяа. Дасглаа хий. Тэгээд жилийн дараа ихэд амар бак болъё. Зөв 3 хөтлөгч нь бол зөвхөн бак болсон бай. Тэгээд подкастынхаа нэрийг битгий зогс гэж өөрчлөе. Йоо <laughs> shit man. Битгий зогс подкаст. <laughs> Эхэндээ яг битгий сонс байж болно тийм. Би бас яг анхндаа энэ нэг биеийн одоо хөгжлийг нэх ач холбогдол өгдөггүй байсан бохоггүй яг. Яг дараа нь бол болчихно гэж боддог. А гэтэл яг би өөрөө эрүүл цусны одоо цусны э, цусны эргэлт сайн байж ийж тарих бас сайн ажиллаж идэг. Энэ бол хоорондоо хамааралтай байх. Тэгэхээр <sighs> тарих ажил бол орхиж орхиж болохгүй. Тийм зарим нэг тийм нэг юм бүдүүн мүдүүн те доожаагүй би их оюунлаг те <laughs> гэж боддог хүмүүс яг үндэ дасгал хийдэг хүмүүсүүдийг юм жижигхэн тарихтай одоо бараг махан толгоо молгоо гэж одоо боддог буруу ойлголт өгдөө шүү дээ. Яг үндэ хүний тарихны ажиллагаа цус цусны эргэлт те энэ бүхэн амар ажилдаг яг бүр энэ бол яг оюунлаг хүмүүс гэдэг чинь яг үндэ би эндээ анхаардаг те энэ ягаад бидний би одоо юу гэдэг одоо байгаа шиг байгаа гэхээр бидний оюун санаанаас шийдвэрүүд гарч байгаа шүү дээ тийм шүү хүн би бол жишээ бүжиг ч юм уу те энэ фитнес одоо энэ юмнуудыг бол айгүй оюунлаг зүйл гэж боддог материаллог юм шиг тий зөвхөн ингээ биеэ хөгжүүлээ биендээ анхаарат байгаа юм шиг санагдж байгаа ч гэсэн тэр хүн дотроо асар их юунуудыг хүч тий энерги гаргаж тий өөр өөрийн тэр оюун санаа чинь амтналаг энэ энэ махан биеийг чинь хөдөлгөж байгаа штэ удирдах байгаа учраас энэ бол чинь цэвэр оюуны ажил гэж боддог. Тэгээ тэгээ комедианууд гэхээр нэг юм нэг доожоогүй юм шиг тийм бас байлахыг би өсөхгүй байна тий. Ууртай тий хэдүүлээ. Би би харангуй ууртай. Яг өнөөдрийн подкаст жоохон ингэ цаг бол нэлээд төгчлөө. Гэтэл дараачихаас нөгөө Wim Hof методын тухай бас ярилцуулах сонирхолтой сэдв болно шүү дээ. Яа азар бүдүүн байгаагүй бүдүүн. Тэгсэн байна. Сая та хоёр ягаад зэрэг ярьж байгаа юм. <laughs> Хичээлээ. Би чи юу лээ? Та йог давж үзсэн үү? Йог доо би зүгээр йог юугаар нэтээр зүгээр дагаж хийдэг. Тэгвэл би бас хийж үзсэн. Би нэг санаандгүй хандараад гэсэн. Ахмадын ёроо яваад орцсон. Зүйл зүйл яг нэг настай хүмүүс нэр <laughs> залуу байхад нь яваад орё гэсэн уус уус э, хууд гэж хэлсэн л дээ гэж. Тэгээ ахмад хүмүүстэй цог ёо гэж үз. Йога гэх юм юу юм бэ? Йог. Йог. За йог хийж үзсэн. Тэгээд бас хөгш настай хүмүүс бол амар хэмээд юм билээ шүү имэ имэнэрийн сонголт Монгол төгс болсон гэдэг. Тийм бас хийж сурж иж тийм. Эмэгтэй хүмүүс ер нь яг хийх юм бол бас аймаг гоё харагдсан юм лээ. Гоё галбиртай тий. Гоё өөртөө ихтэй ингээд ийм одоо ирүүн дээш ши тийм юм ингээд бас гоё харагдсан юм лээ. Аа. Окей, за тэгээд өнөөдрийнхөө юг ярилцлагыг ингээд өндөрлөе. Бити бити зогс биш ээ. Бити сонс подкастын маань эхний дугаар та бүхэнд хүрэлээ. Тэгээд таалагдсан гэж найдаж байна. Тийм таалагдаагүй байсан ч болно төө. Ер нь нэг таалагдах гээд байгаа ч юм. Ер нь бид нар та нарт таалагдж ивэл ер нь ямар нэг юм буруу хийж ин л гэсэн үг. Аа. Тийм шүү дээ. Тийм ер нь таалагдах албагүй шүү дээ. Ер нь тий бид нар хийн. Тэгээ шүү дээ. Юу юм тий. Дараа дараагийн дугаар дээр бас ийм байж магадгүй. Инээс ч илүү. За тэгээд дараа дараагийн дугаарууд дээр бид нар бас сонирхолтой сэдвүүдийг ярина. Сонирхолтой зочдуудыг бас урж оролцуулъя гэж бодсон байгаа. Тэгээд та бүхэн сонсоороо удахгүй бас видеотэй болох бах. Тэгээд бид нэр хамт байгаарай. Өмнөх бас нөгөө нэг видео бата битгаар хийжсэн бас UB comedy podcast-ыг сонссон хүмүүс бас таньдаг таньдаг хүмүүсээс гайхмаар айгүй тийм олон хүмүүс гоё подкаст болсон байлээ өргөлүүлж хийгэрэй гэж их хүссэн. Тэр бол их юм. Тэр бас их цочирдмаар цочирдмаар гэж гайхмаар байсан л тэр тэгнэж бодоагүй. Тийм учраас айгүй урам авсан байгаа. Тэгээ тэр хүмүүст бас баярлалаа. Тэгээ та бүхэн цааш та сонсож байгаараа дараачийн дөрөв дөрөв өдөр хүртэл уулзтлаа тэгээд түр бака залуусаа. За тэгэхэд битгий сонсоорой. За тэгээд та сүлийн үг хэлнэ ангархаа гэж. Сүл чи үг. Бай. Окей, за бай. За бай, see you guys.